wong sumono madhe luwih ana sasmitaning sun jagat wasisaning upatara paman paman haryo sengguni ayo dadiake kagiat pekenira paman manira biji wonten ngajengan manira paman patih ploso jenar kawula ana non kira anak prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatian dupi kula tampi timbalanipun maduka anak prabu ing wonten Jawi sanget ku sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nanging sarep wonten ngarsa paduka tebe saking raos kemarasan nggir wanter sabda pangandika paduka anak prabu keparenga ingkang bapa ing kepatihan cumadung dawuh nggir kawula nun paman loso jenar nggih kadiparan anggone paman ingsun percaya minangka dadi badha wakil ingsun Mranata tata rakiting negari Ngastina Paman Pati Hari Sengguni Murati Aki Matura marang Manira samendang aja nganti ning ngarempit Paman Mulasa Jenar menawi paduka ndang obat tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapiyakar lungguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka temping parang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak prabu ing bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nunggir kawula nut-nut dadosaken suka parwata sutur haus manah mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakno selawase lan kaprayogakna hang lisi paman lenggah madaning datulaya negari ngestina kawula nut-nut anak prabu sampun boten kirang prayogi biswanipun ing abdi kepatihan namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabektinipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina kula tampi dawa sami mugi kasek cakno anggen jengan dika lenggah paman pulasa jenar bapa merbandurna sarawu paduka bapa ing suka 5 Inggang putra ngestina ngaturaken karaharjan tedhak paduka Bapa Penembahan Durna. Wonten Praja Ngastina, Bapa Bapa Penembahan Durna. Ah, astaka swala sila bertapa swala gimbal sumarante sumarante hawela hawela. Kawula muni nggih, Ger. Tansah pinaringaning kawidadan ring sambikala swanipun ing Bapa ing Sukalima mangga widodo swan kula niskala. Napa kemarin kowe Kang Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ning Kang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina, Nger. Anak Prabu Duryudana. Kula tambya karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kasekic anu anggen jengandi kula enggak Bapa menembantuna. Kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing Kang Bapa ing Sukalima wonten ing Datul ana Garing Ngestina dinten sak mangke menika, Nger. Anak Prabu Duryudana. Bapa menembantuna kasinggihan. Miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasih cakno anggen jangan diku lenggah. Wontering datu le negari ngestino. Kakang Prabu Karno basu seno. Yayi. Samun boten kirang prayugi biswani pun ingin rokok nyabonggo. Ngomong kemarin wapu lo salam taklimipun pun ingin rokok pun juk. Ngerso madu ke Yayi Prabu Kadangkulo. Yayi Prabu Kadangkulo ngestino. Yayi Duryudono. Kulo tambi akar yo bumbung rasi mana. Mbut langgung kasih cakno anggen jangan diku lenggah. Kakang Prabu Karno ingin Yai Prabu sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing ngroko ing Awangga wonten dhatu negari Ngastina Yai. Apa dene sira Dimas Kartawarma? Prayoga nunggu si Adi ngadep ngarsanipun Kakang Yai Dimas Kartawarma. Aulut lo, lo dari Yudi Wadi, sembahan kulo. Samun buatan kirang prayogi wiswanipun ing ngerayipun Kartawarma, dinilan sak samunipun, kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhap wada paduka Kanjeng Koko Prabu ndak tampa siati atur bekti lawan pun Kakang ora liwat pangestune Kakang Wratakna mring sagung kadaning sun kang bodho gantung sibu yayi karo tumarma sampun boten kirang mriki wiswanipun ingkang rayi saha menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Kartowarmo kadangipun Kakang Iyo. Pamar Haryo. Wonten timbalane ngadhawuh nggir Bapa Prabandurna. Kula wonten timbalane ngadhawuh nggir Miwa Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun hamba yo ngidhateng rawuh jangan dika sami wonten ing Datu Leonegari Nestina. Mila saderengipun ingkang rayi ambabaraken menapa ta wigatosipun dene kula wantun hamboyongi rawujeng andika boten lega raos sing manah kula menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun para sepuh kebareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra Ingastina Pundriyudana dene kula wantun kumolancang hamboyongi dateng, rawujeng andika sami paman paman kula sajenar bapa menembahan durna duwin Kakang Prabu Karna ing kawungguh. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing madya padha prapting delahan. Inggih namung paduka ing paring pepayung dhateng gesangipun ing abdi ing kepatihan. Mila sampun boten nama mokal. Menawi sak wanci-wanci paduka anim bali dhateng sowanipun ingkang bapa ing kepatihan. Wontenipun namung estu padha sampun malih to katimbalan ing wanci nadyaning wanci ratri kula mboten badhe suwala. Malah sak mangke gandeng sampun kepareng sowan wonten ngabiyantara paduka anak Prabu Ingestina. Ngger wonten menapa dene paduka ngawontraken pasewakan ingkang benih kala adat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing ngakathah tumunten kababarna nanging mrayi wadi tumraping pura kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur nitra ingkang bab kalian ingkang bapa ing Kepati nggih anak Prabu Ngestina. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih kadhi kula jangkah jangkau Anggen kula prapta wonten negari Ngestina daya-daya sageta pinanggih lan paduka anak Prabu Ngestina. Gandeng samangke sampun keparen ingkang bapa sowan wonten ing abiyantra paduka anak Prabu. Wonten-wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa ing lima, kejawi namung tansah nyadong timbalan paduka anak Prabu Ngestina. Mugi kepareng ambabaran ingkang sejati, Nger. Ingkang eh, Bapa Nedya nganglungaken jangga nelingaken Karna. Mas Tuti sabda utawa paduka anak Prabu Ngestina. Yayi, mboten benten kan pangandikanipun para sepuh. Mboten wonten ingkang kula cadhong kejawen namung pangandika paduka Yayi Prabu Ngestina. Keparengun hamba baron ingkang sejati. Dhateng rongko ngawangga, mboten kintang sekedhik atur kula. Saged ngejung gumbala ingkang ruwet amarga ripepeteng penggalih paduka Yayi Prabu Ngestina. Yayi Prabu Duryudana Panjrah ingkang kusitorum Kasilreng Samirono mre Oh sekar kato O oh. aweh laras retnaning driya Arya Sengkuni. Wonten timbalan nggih, Bawa Durna. Wonten timbalan ing Adawu nggih. gagang Prabu Karna Ngawunggo. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening mekaten ya sing pangandikanipun para sepuh. Hanjalari ayem salebeting manahipun ingkang putra ing Astina pun Duryudana. Ing menika kula nedhi ambabaraken wigati ning pasewakan. Menapa to sababipun kula ngawontenaken pasewakan kangge Benek kalanadat ingkang sampun Paman mugi antosna ing kawuningan lelampahan menika kula boten badhe ngrembak perkawis kanalindranipun ingkang rayi Ngastina. Kula boten badhe ngrembak perkawis kedhaton negari Ngastina miwah. Kula boten badhe ngrembak perkawis kula warga negari Ngastina babar wisan boten. Namungipun kula rembak madaning pasewakan dinten sak mangke. Lelampahan ingkang badhe kelampah ing magepokan kalian kawontenan negari menika. Nuwun sewu. Menapa wonten kalepatanipun ing abdi ngepatian ing minangka dados wakil paduka merangoto sagung para kawula tuwin negari. Dene paduka anak Prabu paring dawuh wonten lampaning ing badhe ngembet dhateng kawontenan negari Ngastina. Paman Hari Sengguni wonten timbalan sampun ngantos kado ati kajron penumpuk. Mboten lepatipun paman Patih Haryo Sengguni namung mugi andadosna ing kawuningan. Sabtu hari kebengker kula nampi nawala. Wondene nawala menika sareng kula surasa ngandhapi ambak wonten tapak astanipun inggih menika anak kula ing Drepsila Geni. Atmajanipun Yayi Janoko inggih Yayi Panengah. Inggih menika pun geni Cetha wonten salebeting nawala dipun serat bilih wesanggeni nedyan nyuwun negari Ngastina sak kukupanipun. Upami negari Ngastina menika mboten kaparingaken duwin mboten kula paringaken wetah. Wisanggeni nyuwun sepalih ugi sampun tarimah. Wontene wonten salebeting nawala cetha sanget wisanggeni anggenipun matur dhateng ingkang putra Ngastina. Menawi ngantos negari menika mboten kapasraken dhateng wisanggeni Kurawa ginen samapta ing gati sawiga ing diri. wis anggere nedangi gemongso anggelak wanci nedya ngenceng Bratayuda miwiti perang ageng Bratayuda mengsah sangganing para sata Kurawa bawan wonten timbalan kira najan lelampane ingkang kados mekaten nanging bloko suta terus terang mboten badhe kula tutup-tutupi kula menika nalindra kula menika kalebet tiyang sepuhipun wis anggeni nanging sareng kula nyurasa nadyaning nawul ingkang sampun dipun serat dening pun pisang geni wiwit sabtu hari ingkang kepengker ngantos dumugi titik kelengan sak mangke menika manah kula mboten jenak kula mboten kepenak kula mboten ngraosaken ayem tuwin kula mboten ngraosaken jenjem krana kabebitung diteng wisang geni angripun badhe nyuwun negari Ngastina sak gugupanipun Boten ateges kula menika ajrih kaliyan pun bayi wingi sore ing nami wisanggeni babar pisan boten. Namung jagat menika sampun nekseni. Nadyan wisanggeni menika tiyang dugal kewarisan. Wisanggeni menika nadyan umuripun dereng sepinterna nanging kinayoman dening para Jawata. Kinayoman dening para widodari. Mila boten nama mukal menawi kathah ing sami nyebat bilih wisanggeni menika satunggiling wiji sejati. ingkang saestu kegiatanipun ngungkuli dhateng sak pepadaning titah. Paman wonten timbalan nggih. Paman Haryo kedah saged urun penemu udu pemanggi, babagan perkawis menika. Kula kedah kados pundi anggenipun badhe paring pangandikan kelawan pun wisang geni. Negari menika kados pundi kawontenanipun mangke. Jalaran kula nggadahi pemanggi. menawi Kurawa nadyan 100 cacahipun anambak langkaipun bisa geni anambak sedyanipun bisa geni tan wurunga Kurawa badhe blasah ngantos kaya babatan pacing sedaya tertentu badhe pejah lumawan pun bisa geni bawan Lampahan kados mekaten menika menawi dipun pitang ketingalipun enteng nah nyatanipun menika ngembet dhateng kanalindranipun ingkang putra ing Ngastina Pundur Yudana paman nyawa-nyawa jimatku longgir iladal eh, lunen mapunten nadyan ingkang bapa ing kepatian kemawon midhanget sabda pangandika paduka ing mekaten menika kala wau kumesar manah kula tumunten anggradhai raos kuwatir krana kula mangertos piyambak kados menapa ta wisanggeni menika kula nuwun mapunten nadyan menika titah sewantah leres pangandika paduka kathah ingkang sami nyebataken bilih wisanggeni menika wiji sejati turta ugi kateng sami ngundhangaken bilih wisanggeni menika kekasih ing Sang Hyang Pada Wentang milonggir mboten nama mokal menawi kasunungan kesektening linangkung dhateng sak pepadanipun mila babakan perkawis menika kedadipun rembak ingkang langkung permati sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun kula nyuwun panemunipun para sepuh kalebet pampan pulosa jenar sainipun menapa ing kedah kula tindaken supados sak mangke bisa nggenipun siya sanjabel negari Gustina. Kawontenan mekaten menika ndadosaken kuatir, raos sing manah kula, nyawa-nyawa jimat kula. Samenika ngaten kemawon nggir. Kinaryo anambak dumados sing kurban ing badhe dawah wonten ing negari Gustina krana pangamu ing wisanggeni Paduka anak Prabu kedah saged anambak dhateng pun wisangga menika sarana maringaken negaring Stina menika ingkang sepalih. Kula nyuwun pangapunten. Menika pemanggihipun ingkang Bopeng Plaza Jenar krana Ngastina menika baribasanipun agengipun sakyojana persagi seprapat jagat menika pangwaos wonten nasta paduka anak Prabu Ngastina. Menawi sepalihing praja menika dipun paringaken wisanggeni kula kinten boten kirang yang praja kinarya mukti dateng paduka anak Prabu Ngestina. Kadon paman, inggih. Lah iki menapa wantah kelamban ing atase praja, ing atase negara dijaluk dening liyan. Kula minangka dados nalindra mboten ngekai negari mriku, malah kula paringaken ingkang sepalih. Duh nyono cerak nyono sami mestani Duryudana menika mboten pantes minangka dados nalindra. Ora gelem ngukui marang negarane mung karo bocah wingi sore kemawon tumunten negari kula paringaken sepalih. Menika mangke kula badhe cinacating jagat pinaya ing sesami waman. Lah menika ing ngawrat wonten mriki menika. Menawi paduka awrat dipun payoki dhateng para kawula inggih kedahipun negari dipun kekai. Nanging menawi paduka menika mboten lingsem dipun cecedha dening para kawula negari kaparingaken sepalih menika mangke wis anggeni badhe trimah lan badhe nuwak badhe dumawahing pinten-pinten korban ing ngembadi dawuh wonten negari Ngastina menawi wisanggeni menika mangke ngamuk wonten negari Ngastina. Hi. Paman Hari Sengguni, mekaten nggih. Matur sembah sewu nuwun. Bawaduna, wonten dawuh nggih. Bawaduna gadah pemanggih menapa? Oh, menawi cara kula benten kalian Adipati Hari Sengguni. Bentenipun kados undi? Bentenipun menawi Adipati harus kene maring akan negari menika sepali. Menawi kula mboten sepalih nggih. Oh, tuna keparingipun paring pangandikan menapa? Sedayanipun dipun paringaken wisanggeni. Nggih menapa bawa tuna paring dawuh mekaten? Kula nuwun pamunten lho, Ger. Panjenengan menika gong Binatara. Panjenengan menika Nalindra ingkang sugih bondo Bandu. Sugih bondo tekesi sugih Brana Picis. Sugih Bandu panjenengan menika sugih Nalindra ingkang abah Balaraja. Kula nuwun mapunten. Menawi namung badhe damel praja kemawon, kula kinten boten badhe kawratan paduka. Ngemuti menawi dipun ngendikaken Adipati Harya Sengkuni menika kula nuwun sewu, menika leres. Menawi sanggeni menika dipun ujo, oh mboten wonten ingkang saged ngasoraken dhateng pun wisanggeni. Menika nggih, Kakang peremban Durna kemawon paring dawuh mekaten. Sinten ingkang badhe anambak dhateng lampahipun wisanggeni? Nadyan Kurawa 100 cacahipun menika dipun adhepaken wisanggen niku kinten boten ngantos telung kedheping paningal sedaya badhe pecah blasah kados babatan wacing menika estu kula boten badhe matur goro dhateng paduka anak prabu mila perkawis negari menika kula nuwun sewu menawi setunggal ing nyuwun menika wisanggeni angka loro menika antasena kula nuwun mawonten lho ger kula menika sampun nampal wataipun ayah kula kekalih menika menawi ngantos kagol kok gelan manahipun Tumuntun Wisanggeni menika mangke ngamuk sinten ing badhe nambak. Mboten wonten ing saged ngasoraken Wisanggeni. Kurawa menika mungso Wisanggeni teng pundi mawon ora tau menang. Mboten tau menang. Wayangan teng pundi mawon Kurawa ora tau menang wae mungsa Wisanggeni. Lho, menika leres. Ya bener to, Kakang. Lho, bener to, Dewate? Nggih. Sampeyan sing ngetutke Kurawa saben dina, saben mungsuh sapa wae. Kurawa menika aja kok mungsuh Wisanggeni, mungsuh wae wedok kalah kok. Menapa malah ajeng musa wis anggeni. Ha, ah, luwih nuwun sewu. Cecak nguntak cagak cebol gaya wulan, utang itung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Nuwun sewu Kakang duno, malah mriki niki kula ajeng takon karo sampeyan. Ajeng takon apa? Kok sampeyan rumangsa kula kok marem matine. Menawi panjenengan menika kula nuwun sewu. Ing atasipun mulang muruk dateng Kurawa kok nganti kalah karo Petruk. Monggo nuwun sewu. Kurawa nika siswanipun sinten? Kurawa nika murid kula. Ing atasipun panjenengan menika gadah siswa wujudipun para sata Kurawa. Mungsu Wisanggeni ya kalah, mungso Petruk ya kalah. Kula nuwun sewu, terus ngelmu sampeyan iku tumanjane teng pundi? Mangke riyin, Bupati aja ngawu gawar ngawur. Aja gampang luputke karo guru. Guru menika nuwun sewu lho, wis bayare sithik dipaido menika cok ngertos teng mriku niku. Inggih. Nuwun pamuntan, nyuwun pamuntan. Dipate, guru menika maringi wangsan ngelmu dhateng siswanipun. Gumantung dhateng siswanipun menika anggenipun nampi dhateng ilmu menika kala wau. Kok gumantung dhateng siswanipun? Ngelmu menika mboten wujud. Ngelmu menika kedadipun caaken, ngelmu menika dadipun caaken wonten ing gesang wonten ing alam padang. Nggih. Mboten wonten ilmu mawujud menika mboten wonten. Merga ilmu menika tumangsang wonten ing pikir lajeng dumuntung wonten ing manah menika wujudipun ngelmu lajeng dipun caken wonten ing alam donya mila nuwun sewu sing jeneng ilmu menika kula ibaratipun kaya dene banyu bening nggih lah siswa menika mujudaken wadah nek wadahe apik wadahe becik wadahe resik menika disaki ngelmu wujud banyu bening banyune ora bakal mbrebes tur ya iso pangkanggo penguripan saben dina Ning kula nuwun sewu Kurawa niku ora kok wujud wadah apik, wis wadah elek tur borot. Nggih. Diwenehna banyu ora iso dienggo ngombe, ora iso dienggo penguripan. Ning derbebes mawon. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Kula nuwun sewu. Menawi panjenengan luputaken dateng kula menika klentu, nika klentu. Tur sampean ya ora ngematke karo Kurawa dhewe kok. Sampean mulane iso omong. Wong nyacat niku gawean sing paling enteng sak donya. wong nyacat, wong elek-elek. Niku gawean sing paling lenteng dhewe sak donya. Mula sa nenek Kurawa mlebu ning Pasinaon Sukolimo niku panjenengan ngetutke, panjenengan ngetutke melu ben ngerti. Polahe para sata kula nek kula ulang niku kaya ngapa? Nek dibanding karo Pandhawa niku bumi langit Depati. Beda. Beda wae bumi langit kula ngomongke. Pandhawa lima cacahe, Pandhawa Puntadewa, Werkudara, Janaka kembar. Sesuk bakal entuk ngelmu guna kasandikan guna kawijayan. Ka menyang saka 5 jam 8 tak anteni nang pamulangan. Setengah 7 niku pun do teko. Pun do resik-resik kafe nika. Wis siap padha midhangetke dawuhing guru. Monggo barang kula wulang do meneng mawon. Meneng niku ora kok ora gatekke, ning gatekke Pandhawa iki ilmu guna kasandikan, guna kanuragan. Tawenehke karo kowe. Nglakonana poso 40 dina 40 bengi. Nglakonana kowe manjing ana telenging samudra suwene 7 dina nglakonana kowe manjing ning gunung suwene 40 dina ora do kok kean sambat do mangkat mongko ya rampung tenan mula ya ora aneh ngelmu iku kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangkese durhangkara menika ngelmu niku nek tanpa laku ora ana aku ajaya apa-apa mongko pandhawa ning lakoni ya tenanan oh ngoten nggih Kurawa beda Kurawa Kowe sesuk teko jam 8 tak menehi ngelmu gosok gunung kasandikan. Jam 8 kula mlebu pasinaon siji wae rong ana sing teko. Monggo Kurawa 100 sacae. Nggih ta? Onten loro citraksi karo Durma Gatiwe nggawa kertu kala piye? Wong sekolah kok sambene kaya ngoten niku lek arep pinter saka pundi kula tak takon. Oh, ngoten ta. Nggih. Monggo nek dipulang nek dipulang sing apik-apik Durma Gati kabeh Kurawa iki ngelmu guna kasantikan tak cakke ning kowe ya, tak paringi ning kowe. Kowe nglakonana poso 40 dina 40 bengi. Pati geni neng jero omah sing ora kena sroting srengenge, peteng jedhet 40 dina 40 bengi. Onten sing kuat. Kula tak weruh sing kuat sapa? Mboten nonton sing kuat. Mboten nonton sing kuat. Mula Kurawa niku kula nuwun sewu, nadan katone padha gagah-gagah. Neng jerone niku kopong, merga ngelmu kula ora ana sing dicake babar blas. Oh, ngaten. Nggih. Terus sakniki iku partikel sampeyan perkara wisang wisanggene nika pripun? Nek cara kula Dewate, kula kala wau sampun matur to. Diparingke sedayanipun, pun to. Nek nganti wisang wisanggene menika mangke nesu wonten negari Kristina duka utawi nyamuk, oh, kula dhewe wae asli mboten wani metuke wisanggene. Arep kula niku wong ngampuh, arep niku pendhita kondang monyor-monyor, ning nek kon metuke wisanggene, ah, nanti dulu. sampean pendhita kondang moncor-moncor kok ora wani karo Wisanggeni. Kula wis ngomong to, Wisanggeni menika wiji sejati. Bocah iki ketok enom, ning pinter, cerdas. Wisanggeni niku pancen ututaning titah unusaning jalma. Kula ora mokal sapa wae sing musuh karo Wisanggeni kudu ngati-ati. Mila monggo. Menawi perkawis menika badhe dipun ajengaken, kula mboten badhe nderek tanggel jawab menawi negari Stina menika mangke kathah korban ingkang jumawah ait paduka anak Prabu ngekai negari Stina. Menawi sang sampun suwan wonten garing sira menika mangke, Nger. Nggih, matur nuwun. Kakang Prabu Karno. Wonten dawuh, Yai. Menggah mangkipun Kakang Prabu Karno ing kawung kados undi. Kulo mapunten. Namung sekedhik ing badhe kula aturaken dhateng Paduka Yai Prabu, inggih menika paribasanipun sedumuk batuk senyari bumi. Sepisan mboten wonten jamak limaipun ngatasipun Alendra. menika negarenipun dipun suwun dening tiyang sanes. Lah kok terus dipun paringaken kencul ngaten kemawon menika mboten wonten. Menika mangke badhe banger bacin asmanipun Alindra menika kala wau. Angga kalih paduka menika nyanding para senopati, senopati gegeduk tetanggulaning kewuh. Senopati ingkang sampun sampun ing gati dipun ajengaken wonten ing pabaratan. Menawi ngantos wisanggene menika mangke nyuwun negari ateges wisanggene menika sampun dipun anggap parang muka. Parang muka menika pedalamanipun senopati. Menawi Prabu mboten saged njangkaken suku umre mbyaknasta anandhir danipun sanggene yayi klatih dawuh ing neraka ing awangga kula ingkang sagah nandhingi kridanipun anak Kendrep Sila geni yayi Prabu Ngastina sigra-sigra yen premana kanca sigra ngrake nawang sesongko oh Indrambek Marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ngong kurdo kuro reka kiri kiri ronang gono gelari robang -wang. Bung Bung Didemat yaling pasi agung Nalika semantan samyumi Jangan takkan pandani pun poro sepuh Nenggiri kino pati Haryo Begawan Durno Datan kantun alindri nganggo Sangat dipati Basu jibek bebek Galih sanoto Prabu Ingestino nalika semanten sigra datan mubah datan musik nganti kaya tugu sinukarto tugu papaning kemapan sinukarto rinenggo renggo lah menika to warnane nata ngastina nglenggahi kanyupi nangka wardu kanyut jare wegaden wardu jare wakeco nginang durung abang udur manding dasaring pertolo kasaru geger njaba miak ngarsa tangeping mburi kok sik balabon awu apa to kang dadi darunane ora ana wacan ora gajah medhun saka wandilan kejawi namung nenggih satring drep sila geni Bambang Wisanggeni ingkang wantun miyak sagung kang samya sumewa. Minggah stinggil benaturata mancat pancane tiakarya kaget kang samya mulat. Mangrun bareng para kawule kanca pihak biya ana daya minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan. Alon tata trap silaniro. aja makan astari rokale Kale rokale pisan yen ngandika magawe obronto oh, oh, oh, oh. yen ngandika magawe pranta jagat diobatun jagat pangestu ngoro Paman. wonten dawuh nggih. Mboten kenging dipun raosi lari menika. Nepi dipun rasani cekok dumadahan sowan wonten negari Ngastina. Kados pundi menika paman? Lah monggo sandangan-sandangan dikelumpukke. Sami kisah saking negari Ngastina. Eh kula kok ya kawatir tratapan manah kula nggih. namung nadyan semantena panjenengan menika nalindra kedah dangu dhateng pun wisanggeni malam menika linambahi tratapan manah kula la kok wisanggeni kok ngejak kakangne menika lengger kakang duna pripun dewate leres ngendika sampeyan wisanggeni menika ora tau iso pisah karo Antasena menika sowanipun sampun nganggo walguju. Ah, mangga. Kloso-kloso diluntungi. Bantal-bantal dikukuti. Mangga-mangga sami pindah saking negari Gestina. Menika mangke menawi antasena arep sang gedhe menika ngantos ngamuk wonten negari Gestina. Oh, sinten ingkang saged mapaki kridanipun putu kula loro menika Dik Pati? Oh, wonten dawuh. Badhe kula kanthi rembagan ingkang sae-sae. Sae nipun ngantos mekaten, Gil. Wisanggeni anakku Cak Bagus. Padharjo sak pratamu Wisanggeni. Pangestune Siwa Ngestina slamet aku wa. Aku ngaturke sembahku katur ya wa, ndak gegem sarta tak pompa. Pangestune wong tuwa tampan ana. Nak pundi ana ing mestaka, ndak kalung aku ning lunga ya ndadekake cahya nur daging rah kayuwanan. Prayoga nunggon mul ngadeng ngarsaning wakmu Ngestina, kaya ora kurang prayoga wa. Antasena. Iye, Pak Dik. Padha slamet tekamu. Pangestune Pak Dik Ngastina slamet tekaku. Ora nemen suwiji apa aku ngaturke sembahku katur ya, Pak Dik. Ya Antasena ndak tampa. Pangestuku tambah nono, tak gegem dadiake jimat. Wayah was isanggene wilujeng rawuhipun. Eyang Patih Sengkuni slamet, Yang. Aku ngaturke begitu katur karo Yang Patih Ploso Jenar. Kula tampi nggir dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya wis ora kok penak Yang Pati. Wayah Mas Rantasena wilujeng rawuhipun. Slamet, Mbah. Buktiku katur ya, Mbah. Inggih. Dawah sami-sami. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo. Dek kok deg-degan ta iki. Lewang sulan kok legelis tercekak aos iki. Nandake wong yen wis arep nesu iki ngono kuwi. Bawan basa jenar. Wonten dawuh gender rumiyin. Inggih. Wedi kula ngger. Kedatipun wantun-wantunaken. Oh, ah, wis anggeni putuku cah bagus, Nger. Putuku cah jentara, putuku cah jelonet. Padha kandir arjo sak tamu ya, Nger, putu. Pangestu ni Simbah Soko Limo slamet aku, Mbah. Aku ngaturke begitu katur ya, Mbah. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Pangestu kene Simbah tampan nono, ya. Ndak pundi nggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Antasena anakku Cah Bagus padha rajo sak praptamu ya putu. Slamet, Mbak. Bektiku katur. Heeh, mm -mm, mm Suwe banget bapakmu ora nang aku. Aku ora urusan karo bapak. Heeh, heeh, -mm. Wis watara lama lho Antasena bapakmu ki ra muridku to Antasena. Mula wis satrepe nek mau aku ki ngantu-antu karo bapakmu. Merga bapakmu ki tanggep muridku. Monggo kowe ki anake bapakmu. Dadi kowe ki tanggep putu murid. Aku ora rumangsa sinau ning suka limo. Piye, Kang? Tak slamur-slamur kok ya lismar kok ya ming siti gede, Pak. Ah. Ya ming aku mau mampir ning suka limo. Ah, apa iya? Iya, Mbak. Ah. <laughs> Syukur-syukur ning sepi ora ana cantrik siji-siji yo. Pancen iki dina libur antasena. Oh. Mula ora ana cantrik sing sowan. Tanehi wektu kanggo ngasuh nang omah. Iya. Ngarepan ya digembok, digrendel. Gerbang Suko 5 ora tok buka. Pancen ora, pancen ora. Sing ning ngarepan ming Mbah Putri. ketoke mangani tandurane tanggane mau. Wis ben, wis ben pancen mbahmu ki senengane kaya ngono kae senengane. Wis dijarne wae, wis nengke wae. Ya wis. Minggu iki wae lek ku matur. Liyane ora? Ora. Ya wis, oh, prayogane ya Antasena. Wis ora kurang prayoga, Mbah. Wis anggene padha rajo sak praptamu. Siwa ngawangga slamet aku wae. Aku aturke begitu katur ya wae. Ya ya tak tampa cah bagus. Antasena padha rajo. Bektiku katur ya, Pakdi. Ya ya tak tampa, Ngir. prayogakno ya wis ora kurang kepenak bisa geni Siwa Ngastina piye Prapto ning negara Ngastina tanpa taliwara ana wigati apa Sepisang maturke bekti kalon ngersani Siwa Duryudana dungkap kala-kala aku tak nyuwun periksa Yo kowe arep takon apa Siwa wis nampa nawala saka aku to Layak Yo Yo pancen wis tak tampa Nah yen wis ditampa etungane wis ana sabta ari kelungguhan enggo dina samangka iki mestine layang mau wis mbok surasa wis wis pun wa surasa yen ngono siwadana wis ngerti karepe layang mau Yo, aku wis ngerti kowe bakal njaluk negara ngestina wa praptako nang mapan kene meng kepengin mundi timbalaning siwa ngestina nyadong dawuh timbalaning siwa ngestina Kepiye monggo babagan negara Ngastina iki tok paringke apa ora? Nek tok paringke aku ngaturake panuning ing tanpa pepindhan, dene yen ora mbok paringke aku karo Kakang Antasena ngamuk nang Ngastina. Wis ngono wae. Pripun paman? Monggo nggih dipun rembak, dipun rembak. Gusih. Aja kaselak nuruti marang kekarepan, nanging aku bakal takon karo kowe. Takon apa? Ngestina sawise ndak paringake upama ndak paringake marang wisang geni, sirmu arep mbok kapake. Ngene ya, Wo. Sepisan gandeng aku kuwi anak ingkang ora ngerti tata krama, aku anak ing rumangsani ora ngerti subasita. Mula ora aneh yen to kabeh para putra Pandhawa kuwi persasat wis tau ngrasake dadi ratu. Nah, sediaku pancen wis geleng Niatku pancen wis gumolong, aku nyuwun ngampil negara Ngastina sak kukupan aku pengen lungguh dampar negara Ngastina. Ora ketang ngomong telung kedeping paningal. Ora ketang ngomong sak umuring jagung sak uruping damar. Aku pengen dadi ratu nang negara Ngastina. Sawise aku dadi ratu, negara iki ora tak pasrahke marang sira Siwa Duryudana. Ora mbok pasrahke marang wakmu Ngastina, ora. Bakal mbok pasrahke sapa? bakal ndak pasrahke marang para Pandhawa. Dasarmu apa mbok pasrahke marang para Pandhawa? kinaryo srana tandha bektine anak kelawan wong tuwa. Pergo ngene. Ujaring para sepuh padha ngendikake wong tuwa swarganing wong tuwa kuwi ento nyumurupi anak padha mbangun miturut tur ya padha ngerti tata krama ngerti unggah ungguh ngerti marang pesrawungan iso njunjung derajating wong tuwa kuwi wujude anak ing kembangun miturut kelawan wong tuwa wong tuwa ingkang nyumurupi anake kaya ngono mau persasat kaya wis angok-angok lawanging swarga. Ning nadyanto anak kuwi duwe kaya sugih blegedu iso munjung ingkong gajah saben dina marang wong tuwa. Ning nek anake mrosal bedugal, ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh, nadyan wong tuwa kuwi urip kaya diloro pake ana ing neraka jahanam. Mula gandeng aku iki rumangsani dadi bocah sing ora ngerti tata krama, ora ngerti carane ngabekti marang wong tuwa. Mongko Kakang Garwaca Kakang Antarja, Kakang Abimanyu kabeh ngerti tata krama lan iso dadi pemareming wong tuwa. Mula srana aku ngaturake negara iki dadi srana nggonku ngaturake bekti lawan wong tuaku para Pandhawa. Kuwi dasarku. Sebab yo apa to kok paringake mau to caosake marang para Pandhawa. Lho, negara iki teke para Pandhawa. Apa kowe ngerti? Ngerti. Yen pancen ngerti ayo gagi jlentrehno lelakone. Siwa nek tak dumuk aja lara ati. Siwa ku mung ratu wakil. Panjenengan ki mung ratu wakil. Panjenengan kuwi ora duwe hak kewajiban tumrap ing negara Ngastina. Merga Ngastina kuwi kagungane Kanjeng Yang Pandu duk nalika semana. Sak dhuwure aku ora iso crita, merga aku ora mangerteni. Mergo sing crita nalika semana ya bapa Janaka, ya bapa Kyai Jodipati. Ya Kanjeng Yang Pandu nalika semana durung Wektu goni lenggah dampar wis binanjut netepi kelawan sumpahe. Binanjut dinding dewa. Mongko wong tuaku Pandhawa isih cilik-cilik, isih bocah-bocah. Mula tumuli negara dititipake marang ya kuwi ya yang Destarata, ya wong tuamu Siwa. Ya. Nanging mangune Siwa Destarata kuwi ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Semelang yen to anak-anake ora entuk kamukten, dibantu karo sedulure. Ya kuwi kadange Ipe. Sopo? Aku ora arep nyebutke. Aduh. Budidaya supaya negara Ngastina kuwi aja nganti tiba ning panganing para Pandhawa. Mula Pandhawa Kurawa dibentik-bentike wiwit cilik aja digawe rukun, nanging digawe supaya congkrah. pawadane utawa dasare supaya Pandhawa aja manggon ning negara Ngastina. Mula Ngastina dadi kukupaning Siwa Duryudana. Lah, sejatine Siwa Duryudana kuwi ratu wakil. Mula sampeyan manglenggana marang kluputan sampeyan, sampeyan lenggana dadi ratu wakil iki negara atak balekke ingkang kawogan. Ya kuwi para Pandhawa. Wis kuwi dasarku. Nek Siwa maringake matur nuwun, nek ora maringake nadyan aku ming wong loro karo Kakang Antasena. Ning aku ora bakal wang-wang nyawang dadaning Sinomati Ngastina. Sapa sing arep mbok joki ning palagan? Tak tandingane legane atiku. Aja kowe ni. Aja kowe. Kowe cah ringke. Kowe rembugan wae, engko nek kira-kira sing arep maju dadi Sinopatine Siwa Duryudana mung suwe kakangmu Dokter Andes Santosena. Rasah kuwatir. Iya, Kakang. Oh, wis ngono wae. jagat dewa bathara paman mripun monggo ta sami kesah alon-alon kemawon tirimbangane mangke malah geger ya ta kakang duna ah, kula wis tratapan kadhe pate kula krungu tembunge wis anggeni wis kepuyuh rasane wis keweden tenan kula nggih nggih monggo dipun tembak kanthi sae wis anggeni ana maran Dina iki aku durung bisa menggali babakan negara Ngastina. Lho, aku lek ngaturke nawara ora wis sabtu Ari tegese wis pitung dina. Mula wis meneh kalodangan kalawan siwa wong supaya menggane perkara iki. Nek siwa wong Astina dina iku ora iso menehake keterangan, Ngastina bakal dikapakke diwenehke aku apa tok kukuwi. Ngene wae saiki tak tetepke. Yen dina iki si wong Astina ora kepareng maringi keterangan kalawan wisanggeni. Dina iki tak tetepke yen si wong Astina ngukuwi negara Astina. Mula wajib tak rebut nganggo tetes sing getih, nganggo cating nyawa. wis anggene ora wedi mati ento mungsa para sata kurawa. Mula dina iki ngendika sing cetha wis anggene negara tak paringake. Ning nek wis anggene aku durung iso mikir tak gecak negara Ngastina. Jaja muntap lir kene tak duka yayasine pe. Netra kocak ngondara andir. Idep nyomangolon saka wadanani rombranang. Ing. Om. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara Kakang Prabu Karna Kawangga. Sampun kendelan kemawon kula wau ingkang ngomandelaken manahipun Duryudana panjenengan. Panjenengan sagah mengsah dhateng putra panjenengan piyambak pun pisanggeni. kenge menapa samangke panjenengan amung kendelan kemawon Kakang Prabu Karna ing Awangga jagat pangestu kok. Iye lah dalah pisang geni. Siwa ngawong nggo. Ya, dasar kepara nyata. Ngger anakku cah bagus. Anakku wong sentosa, kowe tak elikke ya ngger. Iki dudu perkaramu. Upama ta kowe pengin dadi ratu, Yayi Prabu Ngastina mesti ngelilakake yen ta negara iki bakal linenggan dening anakku ndrep sila geni. Nanging elinga, yen ta sampurnaning sira ngrasake dadi ratu nang negara Ngastina, tumuli negara bakal mbok pasrahke marang para Pandhawa. Iki ingkang dadi perkara. mergo Pandhawa lan Kurawa kuwi besok bakal nglakoni perang gedhe Bratayuda. Ya kuwi katandha balining negara Ngastina utawa Yai Prabu sing bakal kuat ngukuhi negara Ngastina. Mula aja nerak pacak nerajang merbatang. Aja nerak marang kodrating Wang Mahanasa. Aja nerajang marang kodrating para Jawata. Kowe tak kandhani sing kanthi becik sing kanthi apik, kowe mulya, kowe balya. Yen mancen wis sanggen kepengin dadi ratu, ayo ngaranono Cah Bagus, ngaranono negara ngendi? negara ngendi kang bakal mbok bedah. Awakmu ngawong nggih saguh bedah negara mau lan ndak pasrahke marang sira kulup anakku lanang wisanggeni. Siwa. Aku ngerti yen Siwa kuwi senopati Ngastina. Mesthi wae dikapak-kapakno Siwa ngawongga mesti mbelani marang Kanjeng Prabu Ngastina. Nadyan aku kuwi kepernah atmajaning Bapa Janaka. Monggo Bapa Janaka kuwi karo kowe tunggal wadah, tegese tunggal biyung. Ewa dene banget-banget si wong ngawong gonggone tansah ngestu padha marang dawing kok si Kanjeng Wa Prabu Ngastina tumule mentala paring pangandikan kaya ngono karo misanggeni wa taunana windanana aku ora bakal bali marang drep sila geni yen si wong Ngastina durung tak bondo tangane tak krinsong sikile ora metu njoba aku mentala karo kowe Kakang Antasena wis dadi Kang metu njoba nih aja kaya bocah cilik jagat dewa patul ya jagat pangestunggoro. Awan wonten dawuh nggir. Oh dunu. Wonten dawuh nggir. Dipun menapak-menapak nul leres ngendikaripun ka, Kakang Prabu Karna ing Awangga. Paribasanipun sedumuk bathuk sanyari bumi. Nadya namung sadumuk bathuk sanyari jembaring bumi. Negari Ngastina kedadipun kekai. Menika papanipun para Sata Kurawa, menika kula ingkang menang jenenge Bur kawontenan negari Ngastina. Oh, leres nggih leres nadane ingkang bapa ing suka lima menika ugi sampun prasetya wonten manaipun ing bapa ing suka lima bilih sinten kemawon ing badhe ngagro-agro dhateng negaring sedina menika tanggal jawabipun ing bapa ing suka lima matur sembah nuwun menawi ngaten sampun gumolong sedaya para sepuh badhe anapaki dhateng kridhanipun inggih menika wayah Mas Wisanggeni Bambanario Ketap Nopur Wadyo Pulo supados sak mangke kadang-kadang kula soto Kurawa sampun ajrih pejah mengsah wisanggeni menawi perlu dipun totohi pecating nyawa negari Ngastina menawi mangke Kurawa sami kasoran mengsah wisanggeni kula piyambak ing badhe majeng wonten ing pabaratan kadeng nggih menapa mboten ngeling semi paduka menika jejering nalindra teka ngladosi dhateng paribasanipun pamutahing lare wingi sonten nanging menawi kawontenanipun bondo kalani kula boten badhe ngiklasaken negari menika dipun jag-jag dening wisanggeni miwapun Antasena nek kersa madya kados mekaten kula kantun derek boduna oh, wonten dawuh kula suwun sampun ngantos ajrih manjing wonten ing peperangan aduh nger kula nyuwun pangapunten awak kula gemerbek nggih ketingalipun benjang menika kula kaya masuk angin Wis ta ora usah alasan, mbok ya gek menyang wong. Sampeyan ki ya seger ngombe banyu Ngestina, Warek mangan wulu wetu negara Ngestina, kok panjenengan niku kon perang kok ora gelem. Oh, nggih nggih nggih ngestaken dawuh. Sampun ngantos weyung sesanggeman. Nok-nok ngestaken dawuh. Kira-kira ana ing bapak nyuwun pamit madal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit. Kartomarmu wonten timbalan ing ajawu. Budhanu kang padha sipo jeneng ingsun Guntur Ngedatun. Kawula nok-nok non pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmu. Purna gati ning pananggilan. Sanon sasung dene datun jeluk saking dampar kencana kenapit gambaran gading. Kadiraken sanggaring perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin samyo ngampil upacaraning keprabun. Kawis jengal saking mandro tindaknya Sri Naranata ramun katinon saking Mandrawa kaya tansah gemebiar candraning Sri Naranata wau. datan kawuso manjing wonten gupit sanggar sangarup nana gantung capun nalika semanten raden wisanggene ingkang sampun dumugi tapel mates negari ngastina carian putra lamun kawekasan Ya kami sanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratendo Oh Wisanggeni moyo Wisnu Pratendo Oh Kakang Antasena piye wisanggeni wis dadi Kang. Tegese piye wis dadi mau aku kurang tanggap ana ing negara Ngastina nalika ning Gatuloyo. Siwa Ngastina ngukui negara Ngastina. Monggo aku kandha karo kowe rak wis gumoleng tekadku. Nggonku pengin dadi ratu ning negara Ngastina ora ketang amung. Sak umuring jagung sak uruping damar. Ning penjangkaku iki wis niat sato wis tekake nggon tekad tegese ora mengkarep ning tekan ning tekad. Yo. Mula rawe-rawe nas Malang-Malang tak putung. Aku ora bakal wedi mungsuh para Sata Kurawa. Tumuli kowe tak kanthi saka ngrandu gombol iki wigatine nek ana apa-apa ngrampung ana ya Kakang. Lah iki sing rapenak ning kene iki. Sing dadi ratu kowe kok sing kon ngrampungi aku. Kok sik kowe tak takoni, kowe tresna ora karo aku? Tresna aku lahir batin karo adiku lanang Drepsilo Geni. Anak Pandhawa iki ra is dijodhokke dhewe-dhewe to. nek kakang karo kanca kae karo kakang Abimanyu nek kakang Ngontorjo karo kakang Irawan heeh nek kowe karo aku sing pinter jodoke sing pinter sing kocluk jodoke sing kocluk ya Yo, ora apa-apa ora apa akarpo kakangmu tok unekke kocluk ora apa-apa wis kowe mangkat to kurawa rampung ana bandane tangane krincungan sikile kabeh leboke pakun jarane aku njaluk lho aja gawe pepati Yo. mergo niatku pancen ora kok gawe pepatu negara Ngastina. Ning siji Ngapoke siwa Ngastina, angka loro kok pengen munjung lawan wong tuaku. Ya, kuwi apik ni. Iya. Mengko yen ana sing maju senopati, senopati sing kira-kira kowe ora wani, kowe mundura, kandha karo aku tak tandangane. Sik, kowe aja ngias karo aku. Aku dadi wong ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton aku bener. Waton aku ngadeg ning bener. Arepa sing maju siwa ngawongga sing maju yang Durna. Luwih-luwih sing maju Siwa Ngastina. Aku ora wedi. Wis kowe ngaso kana. Kowe golek nggon sing kaya aja nganti ireng awakmu Kurawa tak singkirke. Matur nuwun ya Kakang, durung tak tandangi kok matur nuwun. Ngono wis rampung matur nuwun. Oh. Ya, sing ati-ati. Ya, pamujimu tak jaluk Yo Ni. Iya, Kakang Antasena. tingkat tututan Amun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Ronanggono magawe gelari rawang wang Oh Anggeran Tasena simbah Patih Ploso Jenar piye? Kok nggawa kula segelar sepapan tumbake ngrapi aja ting arang paing megar kaya jamur barat. Pigatine pancen wis diniati nek wis anggeni ora entuk lenggah dampar Siwa Ngastina ngukuhi, ra ngono to, Mbah? Iya, pancen mengkono, nunggil. Mula Kang Sangga kuwi tak suwun sampeyan kundura ya, wayah Mas. Aja nganti mbacut mengko mundak ora prayoga kedadeane. nek nganti aku mundur ora mbacut tegese aku nglarani atine Wisanggeni. Moga Wisanggeni ki adiku sing tak tresnani. Mula ngene wae, Mbah. Sing lunga Kurawa sak Duryudanane kon lunga saka negara Ngastina. Ngastina arep disuwun ngampil karo adiku lanang. Nek ra entuk aja gawe nesu Nantasena. Nek mung dikrubut Kurawa 100 wae aku ora wedi. Aja kok kurawane sing rubut aku. Kami tuaning Kurawa, Patih Ngastina kon ngrubut Nantasena ora wedi. ora melu Aku ki mung ngomongke. Nek mung ngomongke seminggir. Kuwi Siwa Karta Marmar tok ndelke mung Antasena to. Nek nganti iso ngalahke Antasena, bumi langit tangkep. Piye kowe dunekke ngono ki piye kok mung meneng wae. Nek cara aku kendarat Antasena. Bayi wingi sore wani karo wong gerak. Apa kira-kira iso ngungkuli kadidaning Karta Marmo? Rasa kokean gunem, Pakdi. Yo dicoba. kaya apa aku sing tekaning pati geneh marganing patimu majuwo nek ana wong tuwa kewirangan aja nyalahke antasena pak dikarto marbo Sena munduro oh, cah bagus rasah ngelek aku. Kurawa aja mlaku maju mboko siji. Maju mara bareng ora bakal tak tinggal loncat mati dening aku. Nyo, tibano. cina gleleng tenan. Ngucace kula wong kepalat. Pak Dik Durma ganti betul. Are ngopo? Ngelablak kowe. Yo. Kowe diat kendel tenan cahi. Mati jeneng aku. Kowe ngantem Antasena. Cilik metu getihe, gedhe aku semaput, gedhene tekaning pati. Nyembah karo kowe selawe taun. Wah, pamel, pamel. Cing dadi nyatane. Yo. Mut Jaya. Hap! Modal Moja! Modalnya kurang, Bobi. Modal. Modal. Ayo modalnya sopo sing kurang. Modar maksudnya. Oh. Nyo. Oh! Nggak gaman, Pak Oke. Bacok silamu. Nyo. Ah! Moja! Eh, jangan kedul, Bobi. gak landep iki. Ayo golek liyane. ji silang. Tiban Kiai Cenco. Senso kok Cenco. Cilat tok. Yo. Mojal. Iya. Ah. Wah, elok. Kampak silamu tibakno. Mojal. Iki cilah opo to iki? kepluk cecok nyoti bakno eh dan wis entek antos golek liyane aku moh nek wis oke okay. tapuk sandal nyoti bakno eh pokoke sira ana gaman ayo ijen wilang bebalang ayo gage walesen aku walesen Wah! mlayu mlayu anda sing nang amuk anda sing nang amuk anda sing nang amuk ayo kanca golek ndelik gon ndelik ayo ndelik metu anda sing mati tenan mati tenan jiloko oh. ayo man ndelik man ndelik nendi anda sing ngamuk man niki pun mboten iso di ndakake calon sing alis nyemelangi tenan kowe wis maju po mpun sampeyan lan delok Kok aku ora weruh. Wah, kula nek maju sing cepat kilat to, Temu anta Cina kula tandang anta Cina jonggrele mundul kowe cek mundul Pak tak juwata silae sapa anta Cina jis tiba kana sing ngomong sapa gleleng wae kedepe ora kula jotos mle jis jis wah ora apa-apa kula nggo jupuk gaman pakde, De oke bakul degan kula silih bendune kula nggo ngeplu anta Cina gak apa-apa wong nyigal glugu kula cilih bendun anu glajine Gue nyigal sirayan ke sini gak apa-apa. Ntar-ntar diajar, man. Buatan Melayu cilok ke sampean. Asli, sumpah dikau ke sini ngamuk tenang dikau. Melayu, man. Melayu, Melayu, nanti gue. Toilet. Kancing cekon jelo, sudah bakal digulai ke sini. Cah kok jiri nyetek, kura. Sopo sing arep maju. Watak, watak. Citraksi. Gimana? Mumpung-mumpung suwe. arep maju po nenek-nenek pun rada selo iki wis selo banget antasena wis ora ana mungsuhe kabeh kurawa wis mundur kabeh babo babo paten ana antasena nan paten ana antasena kaget aku. Pak D ditraksi dasar keparonya. Anta ah, senang. Piye? koe koe koe ko mundur. Oh? Mundur piye? Mau mundur aja njaluk negara Ngastina nek nek nek isih kepengin susu susu susuwe uripmu. Lah koe arep ngopo? Lho, ngabrak kowe, ngajar koe. Wani pokaraku. karo aku? Sesing apamu? Bola bali koe kalah karaku. aku. Biyen. sesaiki durung kanuan cici cici traksi mentas meguru anyar tadi apa gue tak kandani yo mm penonton semene akeh iki sudah ngerti kabeh nek kowe perang karo aku wong semene iki do bedek mesti menang antasena mergane nek dindi menange antasena ora ana kok citraksi menang antasena iki ora ana rung tau kelakon Nek upamana penonton semene iki bali kabeh, terus mesti do ngrasani dihalangi goblok. Citraksi kok menang karo Antasena. Kuwi nek ming do ngrasani wek bejo. Nek nganti do nanggap. Apa kowe gelem dadi wayang ning jeron kotak nganti krikit tikus? Iya ya. Ayo. Berarti nenek-nenek iki aku menang mesti wayang ki ora bakal ana sing nanggap. Ora ana, ora percaya ro Cilaka to. Heeh. Ning nek menang aku, ya wis meniki seneng kabeh. Mula mbangane kowe maju menang kowe, ning terus kowe dadi wayang bosok ning jero kotak. Alung saiki kowe bali menang aku, sesuk kala mangsa mesti ditanggap meneh. Oke. Ha. Ah. Nenek-nenek pancen ngono saiki antare ngawa dhewe ora sapa peperangan. Lah iya, Aku padhemu kowe anake Werkudara. Wer wer wer wer Werkudara. Wer Werkudara kuwi adiku. Heeh. Hmm. Gugunane apa aku perang karo kowe? Manut kok sengkuni. Lah, kene ngaya ngono kuwi. Manut sengkuni aku menang gelut karo kowe ning ra ana wong nanggap wayang ra cilaka. Cilaka aku barang ya cilaka. Kowe ora mung kowe tok sing cilaka wayang dijejer jejer-jejer kowe pengajukan kono kae cilaka kabeh. Mergo ora dilakoke, mergo dalange ora dianggap pinter, Citraksi kok menang karo Wontosina udong rasane dalange goblok. Betul, betul. Apa-apa-apa pancen kowe cerdas Wontosina. Nenek ngono wis mbangane ora ana wayang luwung aku tak mundur ning wayang tetep ngrembaka. Ngrembaka. Tetep nomor satu tetep nomor satu Begitu. Ya. Wis aku ndak lapi ya. Ya. Nek takoni Mak Jil anu Simbah Sengguni, Ngono aku sik wangsulan. nek kono ngayal tak tak tak jotosane oh iya mergo wong semene iki mesti seneng nek sekuli diantemi seneng wayang mesti tambah ngrembaka tambah ngrembaka oke oke Nek nek tak tak tak jotosane wonge wis njaluk pamit jotosane nopo nek neng, kono ya aku tak bali ya ya sing ati-ati eh assalamualaikum waalaikumsalam kok ora krungu leting gedebu kok kaya ora weruh leh munggawa gaman man hmm. nenek sampeyan gelem tak kandhani niku sampeyan penak awake tur tetep dadi wong tuwa nenek ora gelem tak kandhani nggih monggo malah salin bubukan sesampeyan mungsuhe kula lho lho gose iki masalah ya apa to iki? Ora ana apa-apa kok dadi aku mungsuhmu iki. Ngeten, man. kula maju. Heeh. Ketemu kali Antasena. Ha iya. Kula tantang Antasena dadah dasare nika anak kula dhewe. Ha iya. Antasena, kowe njenjen mati cocok-cocok piye? Karena untap untapke nyawamu. Antasena niku piyaine ketoke kaya ana ning angleh. Pakde, kowe tak kandhani. Nek kowe perang karo aku, kuwi wong semene iki sing do nonton akeh semene iki wis do bedhek jelas menang aku. Bisa ngomong? Oh, Antasena. Kula ya membetul kan? Ayo. Wong dasare kula ora tahu menang karo Antasena. Ha iya. Terus ning nek iki engko nganti menang kowe, wong semene iki do bali kabeh. Tekan esuk panggunge sepi, ora ana wong delok, tur le do bali do ngrasani dialange goblok. Citraksi kok menang karo Antasena iki wayang cara ngendi? Ya nek mung do ngrasani, nek do ora nanggap, kula karo sampeyan teng jero kotak bosok kriki tikus. Bener ora? Bener ora ora cungar-cungir. Sik, kowe iki jane iso mikir ora to? Lho iso, Mas. Ning kula ngakoni nek kula niku SDM rendah. Turun tasine niku DRS, lho. Dodol rumbe surungan. Nene nene nene niko niko cecacacacac cerdas mula kula manut karo cerdas wong tuwa niku aja sok nyepelek karo cah enom sak sane iki niku aja ana tembung cacilik ngerti apa? Lho, salah. Sing jeneng wong tuwa duwe pengalaman, betul. Ning canom ya duwe kepinteran. pengalaman karo kepinteran dadi siji, aja dia dinio. Bakale apik, ngoten. Tuhan nggih. Nggih nyuwun pangapunten nek kula mboten ngertos. Mula tak kandhani. Aja ngeyel. Nggih. Wis ngono ya paham ya? Paham, paham. Wis, aku tak ngasuh. Ha ah, nggih monggo nderekaken. Ah, cah kok blokone kaya ngono ya. Gumun aku. Glelenge kepati-pati ning petuk. Sesing petuk sapa? Ora kok. Sesing petuk sapa? Momongko wong semene iki do ngenteni lho, bang. Jeng napa sampean diajar? Sesemen ngunekke kula petuk jaluk tak jotosi, Pak. Ora, ora, ora. Oh, kurang ngunekke opo-opo. saling bubukan semangkean ha Cid. ngapa kowe iki Pak denil. Kalah kalaru Antasena nek cara aku isin ah kula kok biasa ora isin ra isin go merem ilang kaya anang nika wau ora tau desa dur nul rene oleh <laughs> nggih Priwun. Kabeh Kurawa kalah mingkari kowe. Kowe arep maju apa ora? maju kaya ngono nek mungsah Antasena mesti kalah. Terus niki apike man diaturke sing kawugan. Antasena nek musuh Kurawa kurawane sing ora imbang. Kurawane niku ibarate kaya dene timun Antasena duren glundungi mesti memet kabeh. Hah, mundur mawon. bobol Durna kan maju kan ngliga pusakanipun Kakang Premban Durna aja enak-enak kabeh enak, enak, enak, enak. panalingane lumajaring ratri pinenggak jangganira kapisan nanging brang bratayuda omong aning brang bratayuda ngentos walu gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas salah sati wana. Oh, putu kuantasena lah kok dadi kaya ngono kowe ngger kowe kok nekat banget. Bakal ngewang karo adhimu wis anggeni bedah negara Ngastina. Oh, yen mangan kaya ngono kudu nek kowe tak tegake. Wis ora ana ati kanggo kowe. Wis ora ana wektu kanggo kowe lan ora ana kalau dangan gon bakal meni pangapura karo kowe Antasena. Sawangen. Eyangmu saka lima ngliga Kiai Cunda manik. ora minggat saka Krastina taman iki cundha maneh ora sirna marga aja tutang begawan turu ning Sungalima Barat Sungo Limo. Lako dadi sampeyan nglepaske cundho manik monggo pusaka iki pusaka kadewatan. Pusaka iki ora sak baene dienggo namake marang sak pepadaning titah. Ning kudu sak traju, sak bobot karo kekuataning titah lan kekuataning cundho manik. Kok malah kowe negake karo partine putumu Dayanta Sena. Weh, lah bejo aku tanggap cloro-cloro tak saut jebol wujuding cundho manik wis ben. Eyang Durna men tekan kene. arep Jaluk, pusaka Cundo Manik men dijaluk. Eyang Durna sing gedhe pangapuramu, pusaka Cundo Manik aku sing gawa, Eyang Penembahan. ki pusaka malah tak cekel ki piye antasena. Aku jaluk cundha maneh ya ngger kuwi kekuatanku ya cah bagus. Balekno karo mbahmu ya antasena. Sampeyan tegel karo aku kok, Mbah. Eh, eh, eh, jane ora ning merga saka dawuh anak Prabu Duryudana lan ature Adipati Arya Sengkuni aku kudu tegel karo kowe ya antasena. Balekno ya. Ya wis. Nyoh tambah nono, Mbah. Tak kondurke. Ora ngono, sa bagus aku iki sresna karo kowe. Nek tak kundurke aja nggo mateni Antasena ya. Ora, ora, eh, eh, ora Antasena. Eh, Rasah nangis. Aku tak pusaka tak cekel ki otot bebayuku tumuli wis. Pepes bayu kang tapi suranti kekuatan. Eh kene tak tampanane. Nyo tampanana Antasena. Ora edan kowe. Jare arep tak balekke karo tak nyunyukke. Aku iki ora arep nyunyukke, iki arep tak balekke. Ah, sembrono ora di ngonoke. Eh, eh. Nek kena dadaku aku lebur tumpur tanpa dadi. Ya wis nyo tambah nono tenan lho. Heeh. Mm. Ora dinyunyoke ora. Aku putumu kok. Eh, iya iya matur sembah nuwun ya dadene tak cekeli tak cekeli dadene. lho lho. Ga aku nek cara ngono kuwi. Mbah. Apa? Baline pusaka Kiai Jundo nek wisang geni wis kelakon dadi ratu ning negara Ngastina nek urung kelakon dadi ratu taunono windanana pusaka ning tangane Antasena Antasena Jagaya aku di aku katres piye Antasena aku nek ora duwe kekuatan aku ora urusan wis ambok setahun rong tahun nek wisang geni urung kelakon dadi ratu ora tak balekke Ha ha ha ha cah gedhe kok nangis ya men nangis kok gedhe cilik padha wae malah angel ngemengi wong gedhe cah cilik iki dimiki terus meneng cah gedhe nangis dimiki ndodro ah ha. ah apa ora senengane kok kono piye ah iya iya kowe ah ah ah ayo rambalekke titik ora Kaca pitulung ger anak Prabu Ngawangga. Eh, eh, eh. Lho. Bapak Durna kok muwun menika wonten menapa? Ah ah Tiwasan ger. Kula nyuwun tulung nggih ger. Wonten menapa? Nalika semantut kula nampi aturipun Adipati Harus ngene bilantasina ngamuk wonten negari Ngastina. Inggih, lajeng. Tumuli kula ngedalaken pusaka Kiai Cunda Manik. Sarang kula lepasaken Kiai Cunda Manik. Menika lajeng. Mboten kanthi kanyana Kyai Sunda Manik saged dipun cepeng kaliyan Antasena. Sunda Manik dipun rebat kaliyan anak kula Antasena. Nggih, Ger. Panjenengan mbok ketalaken pusaka. Menapa, Bapak? Kyai Kuntilisit ya no. Kyai Kunto. Kyai Kunto. Nggih, Ger. Dipun namaken Antasena. Nek Antasena pecah, Cunda manek wangsul ausipun Begawan Durna. Nggih, kula nyuwun tulung, Gengger. Menika kekiatan kula anak Prabu. Heh, dalah ana sinten njaluk mati tenang kowe kepala. karna warna mawingis-wingis katon lelandheping trisula ong ong nitra markata lir kabaranang ong antasena Pati Karno iya begawan durna nganti nangis sesenggrukan kaya bocah cilik. Merga pusaka mbok gawa. Pusaka cundha manik mbok saut, nggir, Cah Bagus. Balikno. Tak kondurke marang panguwasan ing Begawan Durna, aja mbok gawe lara penggaling Begawan Durna ing Sukalima. Padhi. Nek Eyang Durna ora nglepaske pusaka cundha manik, mestine ora kaya ngene kedadeane. Ning Eyang Durna wis mentala aku. Eyang Durna wis tegel karo patine putune dhewe, mula nyuwun pangapura nek pusaka cundha manik tak gowo. Sawetara wektu. Lho, kowe ora mbalekke? Ora. Nek ora mbalekke, apa kowe wani karo awakmu ing Ngawangga? Nuwun sewu, aku ora bakal pisan-pisan wani karo panjenengan. Ning Antasena iki ora tau mambu penantang. Antasena iki ora tau mambu ditantang wong. Nek ditantang, nuwun sewu aku wani. Lho. Wani karo wakmu, sing tak wedeni apamu. Ning nuwun sewu upama Dewi iki kelakon perang. Nek aku menang, aku kelangan wong tuwa. Ning nek sampean sing menang, apa sampean ora ngrasake kelangan anak? Ketemu Pinangkara kowe nyebut yen kowe anakku. Sampean rasa selak. Sampean rasa selak. Upama jagat sing ngeparengake, sampean mesti manunggal karo para Pandhawa. Ning mergo sampean iku putangan budi babakan derajat pangkat lan dilabui dening Siwa Ngastina, mula sampean tau tate prasapa sumpah yen to jiwa raga sampean ngrungkepi negara Ngastina. Nek sampean ora kabutan karo sumpah, Aku ngerti pasuryane Pak Di kuwi yen ketemu karo pupundenku Pandhawa, tresnane tekan ati. Ya apa ora? Lah kok dadi kowe saiki arep mateni anake Werkudara? Nek aku mati aku ora apa-apa, wis ora krasa apa-apa, nek bapak ora trimo. Apa sampeyan mentala? Nek bapak ora trimo terus bapak ora wani karo sampeyan mergo bapak iki ngajeni karo wong tuwa. Terus nangis ning ngarepe sampeyan. Apa sampeyan mentala nyumur pitetes sing luwe bapak Werkudara mergo kelangan anak dipateni karo Pak Dene dhewe? Hmm? Ayo. Ndi kata-katamu? Ayo saiki ngendi kok? Sampeyan iki ora kebondo karo sumpah wis ning negara Ngamarta. Sampeyan iki ora kebondo karo sumpah Mesin ngurung kepi pepadane Kanjeng Yang Kunti. Nek mergo sampeyan kebondo karo sumpah, urip sampeyan dibondo karo sumpah sampeyan dhewe, Mula tetepi jiwa kasatriyan aja nganti mencla-mencil kaya banyu tumpang godhong senthe. Sampeyan paripakso gething ning gethingmu karo Pandhawa iki ming lair, ora tekan batin. Ya ora. Wis nyo aku paten ana. Saingene wae Pakde, aku tak sah, bongo, aku tak ora wani karo sampeyan. Sampeyan mang jupuk pusaka Kyai Kulonada. Tuncepke dadane Antasena, aku mesti mati. Ikhlas lahir batin. Ning pati kuwi mesti ngerteni karo para kawula. Kawula mlayu ning ngarepe bapak. Bapak dilapori Antasena mati. Wah, sing mateni sapa? Sing mateni Karno, Karno kakangku. Bapak ora wani karo sampeyan, anane ming nangis ning ngarep sampeyan. Asli wong bapakne aku ngerti sipate bapak. Wis gawe wis. Ayo. Piye iki kok meneng wae iki? Kok njur kendho kahanane? Ka Apa sampeyan mentolo mateni Antasena mergo labuh cundomane? Terus saiki aku tak takon karo sampeyan. Durna iki apamu, Pak De? Durna iku ora sambung sedulur, ora sambung getih karo sampeyan. Kok tok belani nganti sampeyan mentolo arep mateni anak sampeyan dhewe? Terus penggalih Narpati Basukarno sing tak anggap wong tuwa ki nek dijebak aku tak takon. pinter tenan le ngolak-alik ukara nganti si wong go wedi karo kowe, Kang. Oh, dokter Andes iki. Nyebalake wedo karo kowe, kowe iki ijazah tuku kok, tuku dengkulmu mlocot iki ora. Senengane kok ngelokke sak penake dhewe. Ngene. Terus aja mandek. Yen perlu Ratna Lendra Kesna dilangket, sak balane sisan. Sak senopati senopatine sisan. Eyang Durna, Eyang Patis kuwi dirangket san kabeh, dirangket meneh ku dadi ratu tentrem, Kang. Yo, manut karo adiku lanang aku. dados pundi? Ingkang sumaguh badhe bondo antasena kalian pun wisanggeni kemawon wangsul wonten ing Awangga. Mboten tanggel jawab kok, Nger. Oh, Nger, pusaka kula malah ical, Nger. Cundhane dipun beto dening Antasena. Jagat Dewa Bathara. Kados kawontenan negari Ngastina? Paman menopo kula kedah jumangkah wonten ing pabaratan. Mangkir miyen, Nger, kula sabar. Sa ngaten kemawon. monggo medal saking negaring Sedina golek Pintasraya pados Pintasraya nyuwun senjata pitulung dateng sinten kemawon Kakang Durna kira-kira piye kakang sapa sing wajib disuwuni pitulungan Oh didom mawon Dik Pate didom kersanipun kula anak Prabu Durna mlajar wonten ing dandang mangore sampeyan mah mlajar teng negara Ngamarta kalane wis ngene mangaturke wong tuane kabeh Oh nggih monggo nggih monggo kula dirakon mamah kabeh metu alun-alun mburi sinuwun ngestina ya mlayu durna ya mlayu yang sengkune ya mlayu we lah dalah padha ngacuring jurit ora wani adu arep karo wisanggene ora adu arep karo antasena ha iya piye doyak apa piye doyak aja mandeg ning nek perkara ngoyak kowe kok ya melu ngoyak ora kok ming tenguk-tenguk tok aku wis kesel banget lho nih perang nganti adu arep karo si wong awong iki totoh nyawa totoh Mati uripku adu arep cundho manik totoh nyawa. Kowe mung ngombe es teh wae. Karo tengok-tengok. Panase ora jamae. Ha iya nek ra kan, kanca Kakang niki diomani. Mengko tak tukokke aja kuwatir sing baku kaya aja nganti ada, adoh doya Kang. Ya ya manut aku. Nah, ganteng gandeng lurus. Papan jerak ginawi adoh, papan adoh ginawi jerak. Tunggal papane siji caritane nganing kaya bareng angkate. ing mapan wonten ing kaiwangan dandang mangure ya sitran gondo lumayit sinten ing lenggah madaning sela kemalasa menika ta warnane dewaning panggodha pangrencana sang pandya betari durga gayab sanggaring para berkasaan jim setan ilu-ilu banaspati klengklek balung atandak kagat juning driya sang permoni duwe mulat sowanipun ingkang wayah ing Sukalima wiwah ingkang wayah ing negari Ngastina Sang Begawan Durna miwah nalindring Ngastina Prabu Duryudana kita-kita ngacarani sowanipun ingkang wayah kekalih Sida ngrukmeng daya Sang Pandya Penari Durga dadi kumangunu jeneng pangandika ing dereng kababaring lisan Senong wate jagat kinaring among Mbak lumembak ombak oh, ing samudra ae halil mutambra kanggeng Bawito deden ceng den cengan Oh Pasopet to Pak Sode selikor dina ora pangling gawe geger sanggaling para perkasaan jim setan mri prayangan ing padha mapan ana ing dandang mangore jebul ana titapu jangkore mapan teleng ing wana kendhayana begawan durna padha raja saprapatamu Oh, ah, lan sami ngaling kawi dadan bekti kula kunjuk pandya petari. Iya durna tak tampa. Pengestu tampan nono ya penemban. Oh, inggih kula mundi nggo jimat paribeh. Dayanana ing kasantosan pandya petari. Duryudana sawanmu. sawangmu. Tansah pinanggining kawitaten. Niring sami kula sawanipun ingkang wayah pun Duryudana. Kanjeng Hyang Batari. Anapa kula sakarone dene sawanane ing dandang mangore? Katon rengu pasuryanmu sakarone mara gage matur marang panjenengan ulun. Yen mau mancen darbe panyuwun kowe bakal nyuwun apa, Ngger Duryudana? Oh, Duryudana. Wonten dawuh. Monggo kula aturi mundhu aturusanipun Sang Pandya Betari. Supados singgal padhang lelampan ingkang sinandang ingkang putra Ingastina. Kula nuwun pangapunten Pandya Betari. Sawan kula ngersa paduka Pandya Betari menika pun ingkang sepisan. Ngaturaken bekti darmanipun ingkang abdi pun Begawan Durna dhateng paduka Sang Pandya Betari Durga. Dene dungkap angka kalih Sawan kula kalian anak Prabu Dirjana menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. dateng paduka Pandya Petari sumados samangke damel pepadang tumraping negari Ngastina. Patobat, tobat. Gawe pepadang tumrap negara Ngastina kuwi Ngastina kena ngapa, Nggir? Mugi andhatosna ing kawuningan bilih negari Ngastina menika samangke kedatangan parang muka ingkang meh saged ambedah negari Ngastina tumuli ana Prabu Durudana kaliyan ingkang wayah pun Begawan Durna keplantrang kepelajar sowan wonten ing dandang mangore. Durna, kula wonten paring adawu, Sapa ingkang bakal wani bedah negara ing Astina? Mugi andadosna ing kawuningan Madya Pecari. Ingkang mantun badhe ambedah negari Astina menika boten sami kejawi namung wayah jengandika ing Dresila geni nggih menika pun wisanggeni. Sesarengan wayah paduka ing Randu Gumbala. Pananta Sena Madya Petari, mekaten lampahanipun. Ing Kagya terisang kapirang urinangkul kinempet kempit dosang ngreknaning bawana kong tobat tobat bareng sira kula matur kalawan yang Ming Dandang mangur yen to ing bakalwani bedan kurang sedina kuwi wis ngendi kalawan Antasena tumuli tumaratap penggalihku jernyatane wong loro kuwi pancen mustikaning titah Nadyan ora bisa basa sarta ora bisa tata krama ning sapa to nyeng mani napa kridane eh, sang lan Antasena. Oh, manja Betari mesaken dhateng kula lan anak Prabu Duryudana. Wonten sukane lan ing penggalih Betari angemutaken dhateng pun wis sang pun Antasena. Menawi ngantos Pandika mboten ngemutaken dhateng pun wis sang ninggalan Antasena menika mangke kula nuwun sewu ngestina badhe bedah. Lan anak Prabu Duryudana badhe kontrang kantringan sugengipun wonten ing alam padang. Durna Duryudana kowe ndelika, oh, ndelika aja nganti ngetok. Mengko mung ndak dadi kamurkane putuku si Wisanggeni. Sedhi lo maneh bakal padha prapto ning mawon kene bisa tak elekke ora bisa ya mbuh mengko kepiye kedadeane ya nggih. Oh, anggro sesumbar lindu bumi kunjing kumalu dukuntur ketup lumimbak penyukang kumambang dosang wisnu batoro Om Bato bato pak kutukung ngger wis anggeni padha harjo sampra tamu Iya. Eyang Betari selamat tekaku aku ngaturke bekti katur ya Yang. Tampo gawe gedhe ning atiku ora liwat pengestu ning pune yang tampan ana tak gegem dadiake jimat Antasena cah bagus padha harjo Slamet Mbah Aku ngaturke bekti ngersane Mbah Putri Iya iya tak tampo Antasena pengestu ning Mbah Putri tampan ana tak gegem dadiake jimat Medeni yo ni yo mlayu yo wis ora usah wedi Kowe wong kendel kok wuruk Pandhawa tari Durga kok wedi ki ngopo aku oh, tadi kaya ngono kahanane teng tleku awake anyen wujude kaya ngono kuwi Kakang oh, iya wis kowe kowe sing ngurusi ya ora usah kuwatir wis anggeni apa yang apa manen kepara nyata Pradule Duryudana putu kelawan Begawan Durna yen to kowe medhah negara Ngastina nek mestine aku ora bakal medhah aku mau kepengin nyuwun ngampil negara Ngastina tak nggo dadi ratu ora ketang mung sedhi lho ora kepang mung trutut deping paningal aku pengen ngrasake piye to rasane dadi nalindra jer kabeh sedulur-sedulurku wis padha dadi ratu mula wis sanggene ya kepengin padha karo sedulur-sedulurku putra pandhawa kabeh iso ngrasake madeg nalindra mula sing tak gayuh ngestina jer ngestina kuwi negarane wong tuaku lah tekan kono mapan kene iki mung bujung karo tindake Siwa Duryudana lan Eyang Begawan Durna tak wis padake kok mlebu ning alas Krendayana cetha lamun sowang Eyang Pandya Betari Durga ning Dandang Mangure. Pancen kepara nyata. Lah, saiki nek pancen nyata Siwa Duryudana nang ndi? Eyang Durna nang ndi? Are tak bondo, tane tak krincung sik tak boke pakunjaran. Nek wis tak boke pakunjaran aku lenggah dampar negara Ngastina. Kumuring kono wis rampung bakal tak luwari ning negara ora tak balik marang Wah, Prabu Ngastina. Lah tobat, tobat kok tadi kaya mengkono panjang kamu. Mongkon yang kowe wis kebacut nesu kaya ngono iku ora ono bakal iso ngendhake wong kamurkanmu wis anggeni elinga ya elinga. Yen to Ngastina kuwi besok ana lakone dhewe, bayine negara Ngastina kuwi kudu nganggo perang gedhe ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Yen to nganti kowe nekat kaya mengkono tegese kowe miradati marang keparenging dewa, kowe miradati marang keparenging para Jawata. Kang mangkono kowe bakal entuk soting iwang jagat Grinata wis to perkara ala becik bener luput kuwi engko tak sandangi bejo cilaka kuwi tak sandangi ora sandadak kowe nuntun sarta kowe ngandani karo wisanggeni mengin entuk apa ora batobat obat kowe kalau tak kandani apa ora yen kowe ora ngono tak kandani aku ing sing dadi pengayomane Duryudana lan Begawan Durna bakal mentolo karo kowe wisanggeni piye piye yang Eyang kan dika kaya ngono kuwi takon bareni Sangkas coba balenono. ono Pisan kas balen kowe nang bakal merebo mahasiswa kawan kowe wis anggene wola. Nek kono kowe wani karo kekuatane godo inten Pak Topa Topa. Wah. Kok do mlayu ki tok wedeni apa ini? kekuwantane godo inten. Godo inten ki apa? Loh, kowe lali kok ya. Kowe karo aku ora wis diparingi pusaka karo Sang Hyang Padha Wenang ya Sang Hyang Asih Prana. Heeh. Sesuk kowe karo aku iku ora melu Bratayuda. Apa iya? Iya. Waduh, aku wis tuku tiket e. Hus. Kowe satriya kok omongane blondrak blondrak ngono to? Aku ora melu. Ancen dadi garis sing pepesten kowe karo aku iki ora melu Bratayuda. Sesuk kowe duwe kewajiban karo aku. yen arep dadi Bratayuda supaya para pendawa iso entuk kemenangan kowe kudu iso nyirnakke dedengkote Angkara murka. Sapa? Ya iki mau sing ngarep aku iki mau. Yang Bratayuda Durga apa? Iya, siji, ana siji meneh. Sapa? Bathara Kala. Kowe sesuk karo aku diwajibke dadi sirnaning Bathara Durga lan Bathara Kala sarana pusaka gada inten mula Bathara Durga kowe nek ngerti gada inten ngono gilane kepati-pati. Kok aku rung tau tok. Wenehi ngerti. Warep urik kowe. Nyambut gawe sesuk wong loro kok godhe enten tok gawa dhewe. Keparengi wong piku lho padha wenang aku sing gawa, Kang. Nek kowe engko ndak ndrawasi wong kowe iki wong sembrono. Wujude kaya ngopo? Ora usah tak duduhi sesuk wae nek nang omah. kok cetil banget tok kowe. Sidik wae wis, pucukane tok. Emoh. Ora usah. Engko tak padhake rogadaku. Ora. Ora. Mas ora usah, ora usah. Wis nang ayam. <laughs> Lah, iki malah ngene Kakang. Piye? Gandeng Mandya Betari Durga iki lunga. Aku muni godho inten mau kabeh para bregasan jim setan padha salang tunjang rebo ducung golek papan pendelikan wedi araku. Dondelik kabeh. Mula dandang mangure suwung. Terus kok niatku beda ya, Kang? Lah, iki ndi acara meneh. Arep apa? Arep apa? Lekku dadi ratu ora ning negara Ngastina. Nendi? Ning ning dandang mangore. Sik ni. Iki iki kayangan. Aku wis ngerti nek iki kayangan. Ngerti aku karo kowe wong sabaku kayangan kok dadak nandani aku. Oh nggih, Pak Guru. Kumangsa kok kaya aku iki kalan banget to. Iki aku tak dadi ratu ning kene. Lah terus sandangane kene iki kayangan nek didelok nganggo netra lahir kene iki pancen wujuding alas. Nene to sawang anggone trobatin kene iki pepasren sing endah, wujude kaya kayangan, pewangunan sing apik. Apa-apa ya ana. Oh iya, iya. Mula nek mlebu dandang mangure kuwi gunakno netra batin permana jati ben kowe weruh kaya ngapa blegere kayangan dandang mangure. We ngono ya. Iya. Ha ah, terus aku tak golek sandangan. Mengko aku tak dadi ratu neng kene. Lah aku kowe matiye aku yo golek sandangan. Ya engko nek entuk sandangan buta dadi buta yo gah. Usunane ngrekoso kon mangani wak mentah ora. Emoh aku nek mangani wak mentah. Gah aku wisane. Aku tau nyokot ra pedel-pedel kok. Merkoso alot iwak mentah ki. Enak sing mateng. Lah iya. Ya ora wujud buta engko tak dandani wujud patih satria yo. Yo tenan yo golek ki yo. Iya, aku tak nyandang sik Kang. Ya yes, Nah. Koyono sandangan pas banget. Tak coba pirang-pirang sing pas iki wis iki wae ya, Kang. Ya, sing wigati nganggo pakutha. Ha. Ah. Wis kae tak cepakke nang dhuwur watu kae sandanganmu. Muga-muga cocok. Ya. Sirahmu ukurane pira to? 57. Wis cocok kae 57 setengah. Wong ku lobo. Ku tak nggo gedhek ucul. Ora. Wis kana dinggo? Ya. wujute kaya aku engko aku nyebut kowe Kakang Pate ning apa ora wagu Ratu Rupate kok ora iso basa lho ora apa-apa wis ora apa-apa engko aku nek nyebut kowe Kakang Pate kowe nyebut aku Yayi Prabu wis ngono wae oh iya sandangan ngapa to kok ahung-ahung kok irungku keri ya ni lang bringosmu nyekatros mulu gede ni kok bola dah nganggo bringos golek sana nganggo bringos ya no eneng patus jenis tak cepake wiki mengkari dati pate kok rewel bang gatel e. le rambuti doa ni neng pundaki gatel golek liane Yo. <laughs> Iki piye? Lah apik ngono. ning kalusen Antasena kok raine kaya bambangan kaya ngene kalusen Antasena iki wong kasar kok bentuke kaya ya wis sing kae nek kae kae wah jan ribet wis iki wae ha wis ngono Ini aku yang e. aku mengkutuh ya. Oh, rapopo. Kau mengkutuh, aku mengkutuh rapopo. Uang pati ini dulur kutuh, kok mulai ya derajatnya ya podo karo ratu nih. Terus nganggu jeneng sopo? nalindroing dandang mangore seksenono yo kang aku ben disekseke karo jagat dina iki aku madeg ratu jejuluk prabu candra geni candra geni Prabu Candra Geni, Prabu Candra Geni. Terus patihe sapa? Ah, Seksenala Jagat sae sini. Aku Patih Candramawa. Kose Kosek, kosek, kosek. Kosek, Lah piye ora wangun wa? Ora perkara ora wangun, Candramawa ki kucing. Oh iya ya. Lah iya kucing sarean kuwi. Candramawa kok jenenge pancen serem ning kucing. Sopo? Aku ket mau pikir aku mung kuwi. E. Kaya wis wangun Candramawa. E. Aku Candra Geni. kowe candra warih ngono ya iso apik mergo geni karo banyu. Oh iya, wah gleleng. Iya. Patih candra warih. Iya, tak sekseni, kan? Yo. Lho, kok ora nggo gamelan piye iki? Ya njaluk wah surat tertib ngene iki ra seneng aku. Ginon lir kekonang surem sorot tetan padang Sinuwun Darawati beti kula kunjuk. Iya iya. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang. Darawerkudara beti kula Den. Ya Semar. Dipol ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Janaka bekti kula. Iya Kakang Semar ndak tumpu. Tiba sepodo-podo Kakang. Ndara bekti kula katur. Nala garing ndak tumpu pangestuku tampan ana. Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya garing ndak tumpu. Iya garing ndak tumpu. Bekti kula sinuwun. Iya Petruk tak tumpu. Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula. Iya Petruk tak tumpu. Iya Petruk tak tumpu. Ndara Kresna bekti kula sinuwun. Yoyo Bagong tak tampa. Lah kok kowe ora padha sandanganmu karo kakangmu sakloron kudanan. Teles e. Ya wis ora apa-apa, sesuk meneh kudu seragam. Pengestunipun nggih. Pengestu kula tampan ana. Lho lho lho lho. Iki ngopo to bocah iki kok? Iki ngopo to gongku kok? Eh eh wis iki. Kakangmu nangis meneh nggo Kowe iki ngaturke bekti ngono. Oh nggih nggih, kuwale. <laughs> Bekti kanu, bekti kula konjo nggih, Den. Iya ya, Bagong, mengestu ku tampak nono. Kula pun dienggo jimat. Dara werku dara wilujeng. Slamet. Bekti kula. Iya, tak tampa. Basaku tampak nono Bagong gandeng tuwa kowe. Nggih. Basa daerah. Ngunang sembrono tidak mudar. Dara janaka bekti kula. Iya ya, Bagong, tak tampa. Mengestu ku tampak nono. Wonten menapa sinuwun kok ora wonten karang kadempel menika? Kuwi gatosipun menapa? Ben bapak. Iki ngopo to? Dhisik-dhisik ora. Uh, lak banen cangkeme kuwi. Ngar omong wae. Enten apa? Lah padha wae. Aku ya mau ya enten apa? Kakang Semar, aku eh, londoro. Ngerti yo, kabar ingkang sumebar nganti tekan talingane Nyai Prabu Darma Kusuma yen to dina iki ana moga muganing wisanggeni. Eh. Ndara wisanggeni, iya. Mongko niating wisanggeni kuwi ora baen-baen. Miturut kabar ingkang tak tampa, bebarengan kanat majaning werku Ndara, ya kuwi si Antasena. Wisanggeni kepengin padha karo putra Pandhawa liyane ingkang wis tautate ngrasake dadi Nalindra. Dheweke kepengin dadi ratu ning negara Ngastina lan niat bakal bedah Ngastina, Kakang. smareka den prayetna samurires eko bali ong titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengalat tar milang lintang bima sekti ing niku kudu dielekke lho den mboten prayogi kedadosanipun nek sampeyan mboten ngemutke ingkang putra pundhara wisanggeni menika mangke mboten sae mula kang saka kuwi digelak lakune ing mrapting negara Ngastina kakang ayo Werkudara Janaka kowe aja keri lho Kresna bang pangaruna dinetraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara saketar ne dungane engkong lerwu sing pini panco oh toking ayam mono oh, oh. oh, Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putra kencang lari doyong pak pak pong pak pak pong bu bolong kali cedih sapa sing gawe pun apa ini milo kayuangan ngal benter ngantos mundul wonten ning bali marti kundu jebul wonten sowanipun ganeping para jawata nanging wujud titah inggih menika pun permoni durga ingkang kepareng sowan Mugi katimbalan menawa gatosipun dene Durga Sowan wonten ing Kayuwangan di Kakang Rodo Lenggah ingkang langkung prayogi kula nonton. Durga Permoni. Ana wigati apa dene Pak Sira? Permoni sawana ning Ulun. Ora men pasang Kalimantan tapi tinepine ing Ladeni Dumawai Mamang Tawang Pukulun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana. Sawan kula namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng Paduka Ewang Adi Pukulun. Apa ingkang dumadya ning jagat raya teka kita matur ingkang kaya mengkono. Pukulun, Mboten ngani ka nyono-nyono dinten samangke kayiwangan dandang mangore bedah pukulun. Lho. Pasetran gondolo mayit bedah nok-nok. Apa to sababe dene kaya mengkono lan sapa ingkang wani ambedah kayiwangan dandang mangore? Mboten saya kejawen namung titah semantah kaya paduka piyambak. Inggih menika pun satring Drepsila geni wis sanggening ngrawan Antasena. Wanton bedah dandang mangore. ingkang sekawit kula nampi sowanipun Durna kalian pun Duryudana nyuwun senjata pitulung semantos angendhaken dhateng kamurkanipun wisanggeni badhe bedah negaring Stina. Namung sareng dumugi wonten ing dandang mangore Durna lan Kurupati tumuntun mlajar lan wisanggeni ngamuk wonten ing dandang mangore tumuli kula kepelajar saking dandang mangore pukulun. Sareng kula waspaosaken saking ngawiyat jebul pinanggihipun wis anggene wonten madeg nalindra wonten ing pasetran gondol mayit kukulun sorating mandam sumula hamadang ijroning pasarean nangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang diak manah engkung sumungkem kuling ing durga kula maring adawuh Sayekti ulun wis pono kelawan lelakon titah ing mapanoning jana luka. Lan ngertia, sadurunge kita munjuk atur Sayekti ulun wis mangerteni namung Kabe mau dadi pratandha lan wajib mbok eling-eling bandya petari durga. Lumahing bumi ku reping langit mbuya ana titah ingkang wani kelawan diwaning panggudha pangrencana ana dandang manguri. Kejaba mung titah pinilih ing dumadi saka wiji sejati ya kuwi wisanggeni kelawan Antasena. Kang mangkono, besok lamun to kita ketemu kelawan satriya loro mau kudu sing prayitna ngati-ati. Jalaran kita wis ngerti pribadi mbok menawa jangkaning jagat ing wisnerat dening para Jawata. Atopa, Pak. Perkawis menika gambel pukulan namung samantara kula menawi banyu nulung dalem paduka pukulan kemarang anjugaraken dateng pun wisanggeni Kakang Rodo. Punawi. kula trinenggo dhateng kayangan kula badhe ngendhaken kamurkanipun wisanggeni sampun ngantos ombro-ombro kakang ah nggih atos-atos di kalawaton lerekin saking risang mawe gandrung kakang mate candrawari yayi candra geniwi eh dalah iya kowe ladalah juga kowe iki dadi pati ora sembrono to kan dadi pati ngomonganmu ting clebung sak penake dhewe la aku iki dadi pati ya ora tau wong lagi iki ya mung nuruti karepmu kuwi kok ni ning atiku wis lega mergo nadyan aku lungguh dampar ning dandang mangure pangrasaku wis kaya dadi nalendra. Lan apa to sababe dene aku mapan ning dandang mangure? Merga papan iki papan ning berkasaan, papan ning jim setan. Papan panggonane para dubriksa teng demen ganggu gawe kawan jiwaning menungso ingkang laku bener. Ya. Mula yen to papan iki lestari nggonku dadi ratu, mestine ora bakal ana ingkang wani ngojo-ojoki menungso tumindak sing ora prayoga. Terus karep Yayi Prabu ora apa dadi ratu sak teruse. Nek bisa pancen pengangkahku kaya ngono. Wah, jenenge ora kowe molak malike marang kodrat lan Bapak Papan iki dadi papaning para dubriksa lan para berkasaan kuwi jagate beda karo awake dhewe. Ya mung uripe padha-padha ning jagat gedhe lan jagat cilik. Mula kangsung kuwi sing prayitna ngati-ati. Nek keterus-terus nggonmu dadi ratu, iki mesti bakal dilek karo sapa-sapa. Rame-rame lan malam-malam bakal tak putung, Kak. kondro saking kutha Sang Kurukala yen amutusa Sang Sri Kultala iki ora pangling pukulun manik moyo wis anggene ora usah nganggo sandangan kanalindran kula wis ngerti lamun kita kuwi putra ing Madukara satru ing Sila Geni pukulun aja kleru sing lenggah dampar ning dandang mangur kuwi Nalindra Ya kuwi Prabu Candra Geni lan iki Kakang Patri Candra Warih. Kita wisanggeni. Ning kene ora ana Wisang geni. Kulun Prato ning mapan kene sayekti ngendhakke kelawan kekarepan kita. Ya bener. Tumitahon ning Madyapada mono diwenangake duwe kekarepan, nanging rak ya itung-itung digelar lan digulung. Keparepan ingkang kita lakoni mau sayekti nerak pacak nerajang perbatang. lamun to kita dadi indraning dandang mangore sayekti kita bakal gawe pepatining para jawata tegese gawe sirnaning pandya betari durga monggo elinga jagat iki pinerang dadi loro ya kuwi bener luput ala becik bunga susah padang peteng lan sapiturute yen to jagat iki kebak wong kang ambek becik sayekti bakal jumplang krana ana becik kudu ana ing ora becik utawa ana lho ana ingkang padhang kudu ana ingkang peteng ana ingkang bungah kudu ana ingkang susah mula balekno balekno kodrating jagat kaya wingi uni wisanggeni pukulun yen pancen iwang pikulun pandhepa dhewe kepengin lenggah ana ing dandang mangure ora usah dadak nyuwun sraya pukulun jagat giri pratingkah nanging pandhepa dhewe durgaya sang iwang permoni kon nyuwun negara iki dandang mangure iki bali marang panguasaning permoni Iwang Pikulun Permoni ora wani adu arep kelawan jeneng kita. Mula ulun ingkang Sinaraya wisanggeni ulun jaluk kelawan jeneng kita dina samengko balikno dandang mangure marang panjenengan ulun. Ora bakal tak balekke apa kita wani kelawan panjenengan ulun. Yen pancen kulun Bathara Guru bakal jajal kelawan Candra geni ayo. Gage ngajak apa bakal tak turuti. Yai Prabu aja sembrono, Yai Prabu aja sembrono. Kakang mati nek ora seneng lunga kono. Wah, ya ora ngono Yayi Prabu. Ya aku menyang nek, kon lunga. Mula meneng iki tanggung jawabku nek nganti ana apa-apa, tak tanggunge. Guntur geni guntur angin kelakon lebur tumpur tanpa dadi kowe wis anggen. ulun manik waya wis namakake Kiai Guntur geni Guntur ngene wadene ora gawe gograk wuluku salambuh. Mula saiki genti aku. Genti aku Bu Kulun. Ora satrepe panjenengan lenggah ana ing kene lan ora satrepe panjenengan bantu lawan panjo berani durga. Mula Kang Saka kuwi nyuwun pangapura yen aku ing ngundurake Bu Kulun marang Kayiwangan Suralaya Bu Kulun. Rayi Prabu Candrageni pancen didaya ora sah ngalem. Ora sah werna-werna. Nyatane pancen kaya mengkene, sapa sing arep ngganggu nggonku dadi ratu yen durung tutuk ora bakal tak balekke. Taunana Windanana, wah gawe perkara lho Kyai. Wis ben. saking Buddha Sang Guru kula. Yen amutusa Sang Sri lho, man sengkuni inggih kasinggihan. Wah, suman bapakku. Inggih Raden. Paman Patih Ploso Jenar inggih. Lho. Pak disengkuni. Iya, Petro. Lho, lek lek sapa? Waran-aranane angel. Lek seng. Lek seng, lek seng. nggri mendelik maseng. Nggri mendelik maseng ora. Pamanya wonten menapa? Aduh nggih, ketiwasan. Punai paduka, ndaharaturipun ingkang bapa ing kematian ngestina sak mangke komplang. Lho. Ngestina komplang? Nggih. Sababipun nyuwun sewu saking tingkah lampahipun ingkang putra pun anggir wisanggeni. Anggenipun badhe nyuwun negari Ngastina. Monggo sampun dipun emutaken sajaipun sampun boten saged dipun nilekaken sampun wegah nampa warah nampik pitutur becik nalika semanten anak Prabu Ngastina tumuntun kepelajar nyuwun pambiyantunipun nuwun sewu inggih menika menawi boten klintu panjiwa betari durga inggih Sang Hyang Permoni salajengipun Sang Hyang Permoni adri kalian pangamukipun Raden Wisanggeni tumuntun kabaring kula tampi Raden Wisanggeni lenggah dampar wonten dandang mangure jejuluk Nalindra Prabu Candra Geni sedaya sampun sami priksa lan kabar menika sampun awarata sumebar saindenging jagat mila kula semanggaaken anggenipun ngendhakaken dhateng kamurkanipun ingkang putra pun Wisanggeni anakku nggih anakku cah bagus iki tenan to Iya, Petruk tenang Mergo sampeyan niku kulino ngapusi. Sampeyan niku ngapusi niku mangagem sebet saben dina. Mula nek nganti niki mengke ngapusi, sampeyan ning argahe perkara karo pemunden Pandhawa karo putra-putrane ditenono sing ora trima Petruk. Goleki ning plasa jenar. Gajuli tenan. Iki tenan to ni. Gus. aku ki patih kok nani-nani. Anu ora kena patih saisu to? Iya, Bagong. Tenono. Ah, gelem nganti ngapusi parani proso colong katokmu. Ngancamane kok meng colok. Ukurane pas ya karo aku. Ora nyolong gonamu arep nganggo ganti nganggo saya sapa aku? Eh, lah dalah lagi dadi kaya puncak kancing langit kelap-lapaton lir geng canging risang mawe gandrung kakang patre condrowari opo kakang yai prabu condro geni ikan ratu rantak-rantak rupiai-piai luhur oo oh, oh. malah gowo kirik loro yang gue ngobrol Sabar ya, Bu. Sabar. Aku wong ikhlas kok, Tru. Aku dunake kirik ra nesu wong apik kirike eh, aku. Ha iya. Santai wae pokoke. Arjuna wonten maring adem. Lah kok dadi kaya ngene iki kepiye? Terus iki sing nganggo sandangane sapa coba? Wah. dan kabeh. Wis anggeni. iki Prabu Candrageni wis to kurasa dadak kowe nyentulane rembuke wakmu Indrawati dikapak-kapakno aku ora bakal pangling karo kowe iki nata Candrageni ya nata Candrageni aku tak matur karo sampeyan ya ya piye apa ya kaya ngono kuwi wis pas apa ya kaya ngono kuwi wis trep sing jeneng ngaturake dharma bekti lawan wong tuwa ora kan ditumindak ing kaya mengkono mau netepi marang kewajibaning kasatriyan njunjung marang bangsa lan negara ngarumke asmaning wong tuwa kanthi lelabuhan lelabuhan ingkang lereke tumindak marang kautaman kuwi kabeh uga bakal ngarumake asmaning wong tuwa ora kudu munjung marang wong tuwa wujuding negara malah salah kaprah nganti ngombro-ombro kayiwangan tok dadekke negara iki arep mupi aku tak takon hm pisang geni ya bener sira kuwi satriya ingkang pinunjuling apa-apa brojol ing ngarep pancen anakku ndrep sila geni kuwi upama hitungane anak pendowo ngono pancen ora ana ing ngkuli marang kekuataning satriya ndrep sila geni anake janaka sing jeneng wisanggeni ora ana kabeh padha kalah yung bab kawas kitane ya kadigdayane ya wong eling-eling katresnaning sang asih prana katresnaning sang iwang padha wenang Lah apa dumestira kuwi dadi katresan ing Sang Hyang Kulo padha wenang terus mbok gogol-gol nggonmu ngalahke marang sapa wae, nggonmu kepengin tumindak apa wae kanthi ngesuk-suk marang kamar dikane wong liya. Ya ngono apa piye? Lah nek cara aku ora ngrebut Ngastina kok. Nek cara Kresna niatmu ingkang kaya mangkono mau ora cara ngrebut Ngastina, ora bedah dandang mangure. Ayen pancen kowe pengin dadi ratu, yen pancen ngakoni kowe wong Digdaya. bedah negara mboyong putri kuwi-kuwi kuncara bangane mukti mung sok-sok marang katentremaning wong liya lho kowe wah kapokmu kapan ucek saiki ha iki sing ngendika ahli sastra e? sastra dimerja ya go eh eh garing ngendi garing-garing ngeleh paling kae ketok nengke wae engko tendangi wae terus. Ayo. Ah, ora ana apa-apa kok. Ah, ah. Ayo. Nek kowe ora gelem bali kok ya wingi ngono ora gelem balekke dandang mangore iki marang mangon sering sang Hyang Permoni. Ya wis ora apa-apa, ya mangsa bodho. Ning ala becik bener luput tanggungan dhewe. Kowe aja ngembet marang katentremaning para Pandhawa. Aja ngembet marang kanikmataning urip para Pandhawa wisanggeni. Kowe iki sih anake Pandhawa lho wisanggeni. thank maksudku aku nyuwun pangapura ya wa. Lah rak ngono. Ya bener kowe iki wong ampun nek ya dikandani wong tuwa iki rak ya manut. Ampu kaya ngapa nek musuh wong tuwa iki kudu ngajeni. Lah wis kaya ngono wae kowe iki wis gawe marmatine wong tuwa. Ming bangun miturut ngono tok wae iki atine Janaka rak wis marem ya Janaka. Mboten Koko Prabu. Lho lho lho. Mboten menika ingkang matur Petruk. Petruk tak keprok watu modar kowe. Hehehehe <laughs> <laughs> aku seneng enak gawe kisruh wong do rembukan apik-apik ngene ngaturke panuwun ya wa ya lah kae patihmu kae sapa iki kakang ngontosena jagemblung ora salin ta idak dasmu kowe mau kon salin saiki dibadarke salin ora seret kowe ya ya thank sapa saiki doan. Glelengo karo piye sepuh sampeyan kalah. Oh, mau dadi ratu bagus banget saiki Bali kaya wingi Pate Candra Geni. Waduh. <laughs> Eh, Ndara Antasena iya to, nggih. Nuruti adimu lanang kowe eh, ya wis. Mboten apa-apa wong nresnani karo adine lanang kok. Ora masalah. Ora kudara. Nggih. Pulihno kaya wingi wis sanggeni kowe balya ning Drupsila geni. Iya, Wadhi. Ngistake dawuh Antasena balya marang Randha Gumbala. Ya, aku ora salah lho, Wadhi. Aku mung ngetutke karo adiku lanang wis to. Ora sanda tak salah-salah. Kabeh wis padha nglenggana marang jejere dhewe-dhewe. ora usah duwe panjangka sing ngungkuli marang kekuatanmu kinodrat pisanggeni dadi satriya antasena ya dadi satriya lakonana kodrating uripmu kanthi tuwajuh kang mangkono bakal entuk kanugrahaning dewa wa ireng estake dawuh ngaturake panuwun dagingku sing calone medhokke Kurawa sapa? Lho, bapakmu biasane. Bapakmu Antasena. Ora caturan kowe. Oh ya wis, ya wis. Wah, dipendeliki aku terus. Pendeli genti mripate gedhe kowe kok. Ning serem kono e. Lho wis asa mendeli. Aku ora mau mendeli, kok mendeli. E. Ditip ya, Pak. Ditip kowe. Buayi ditip karo wong gerak. Iki Ya iya wa. Pusaka cundhomane. Pusaka cundhomane minggone Durna bapakku. Heeh. Kotok gawa. saedat! Wah, mesti Durna tok jotosi. Ora ya. Eh, kula ngerti, hooh, truk sampeyan. Wong ora kok. Eh, aku tur Durna saiki diperban sirahe. Heeh, aku ya ora Durna. Opname ya, truk. Pancen menungso-menungso elek tenan. Ditip ya, Pak. Wis kono mongso borong. Thank you. bapakku nangis. Ngopo? Kelangan pusaka cundha maneh. Digawa sapa? Digawa anakmu, digawa anakmu karo cara. Ah, ah, ah, sapa? Oh, Antasena. Petro. Eh, Nun. Pusaka negorine. Nggih. Lah kita ngunceki tebu. Eh, wong edan pusaka ngunceki tebu. Ngelak kok ya. Oh, eh, matur nuwun ya Petra. Aduh. Petra Edan. Iki kok mesti menentrong, menentrong kok men. Oh, sebenarnya nganggo pusaka iku ora sampe naik dhewe. Oh iya iya aku eh, eh, aku njaluk ngapura ya warga Dara. Loh. Ngapa e? Kuwi guruku. Ora kok sembrono. Kok tutuk bathuke nganggo cundho manik. Oh. Munio. Eh, mboten, lamit. Ngapa Itro kok ngece? Sopo sing ngece? Mau ndoro werku ndoro tok. Eh. Sopo? Itro. Wah, Itro kok dene. timbali. Cangkemmu ya, lek. Semengane wadul-wadul ora kono ora nogah. durna bapakku kundur nang Sukalima. Oh iya warga opo. Di anakmu isang Griyotoseno, mirang-mirang ke wong estino, bayi wingi sore ngorek-orek raine wong gerang ora bakal ilang selawase urip. Wah, wow, aja nantang karo bayi wingi sore gerangan do gerangan. Ayo, kowe sisan utake nyawam. Oh. so madangi jagat tumungu-ungu paning sapuja ing bukir marbak bangsu mirak kena sorating surya megolan gunung gunung sedaya niat sedaya kekarepan menika menawi datan pawetung eh tundhonipun nggih damel ruginipun tiyang kathah ya nggih senadyan eh kanthi pawadan ingkang sae pawadan ingkang leres ning sak saged-saged sedaya panjangka menika aja gawe kapitunaning wong akeh ingkang putra tasih muda kladuk wani kurang geduga petungane ora diitung wekasan sasar susur. Eh ning sedaya nggih wonten saenipun Ndara sampun saged ngraosaken dados nalindro. Mboten ketang namung sak kedheping paningal ewadene eh sampun dados sarana kelampan penjangkanipun Ndara Wisanggeni. Sura Sudira Jaya kangrat rat suwuh brasta taping olah Darmastuti rayung sami makarya rayung samya pinanggih. Enak eh, enten lepat kula sak kanca nyuwun pangapunten Ndara.